виробничать найбільш високоякісного роду у світі. Сиріал Гамільтон, голова Standard and Chartered Bank і член правління банку Англії. Гамільтон також є членом ради директорів Xerx Corporation, Malta International Banking Corporation. Він один з директорів Стандарт Банк в Південній Африці, найбільшого банку цієї країни, також член ради директорів банку Бельж де Африк. Лорд О'Брайен, колишній президент British Bankers Associations, директор впливового інвестиційного банку Морган Гренфілл, член ради директорів Prudential Assurance, член ради директорів банку J.P. Morgan, Банку Англії, банку міжнародних розрахунків, а також член ради директорів гігантського конгломерату Unilever. Сер Рей Джетс, голова ради директорів Дунлоп і Піреллі. Іранська корпорації з виробництва автомобільних шин. Член ради директорів Midland Bank і International Bank, а також члени ради директорів Банку Англії. Зауважте, наскільки багато хто з цих впливових людей є директорами Банку Англії, що дає можливість запросто контролювати американську фінансову політику. Багато з цих організацій, установ, підприємств і банків настільки глибоко взаємопов'язані, що їх майже неможливо відділити одне від одного. У раді директорів RCA засідає Торнтон Бредшоу, президент компанії Atlantic Richfield, який також є членом НАТО. World Wildlife Fund Римського клубу Аспенського інституту гуманітарних досліджень і Ради з міжнародних відносин. Бредшоу також є глава телекомпанії NBC. Найбільш важливою функцією RCA все ж залишається служіння інтересам бритійської розвідки. Широким масам невідомо, що комітет 300 зіграв вирішальну роль. розслідувань діяльності ЦРУ, яка тільки почав сенатор Маккарті, бо Маккарті досяг успіху в цьому. Дуже ймовірно, що президент Кеннеді був би живий сьогодні. Коли Маккарті сказав, що він збирається викликати Вільяма Банді на свою комісію з розслідування, Вашингтон і Лондон охопила паніка. бані його змусили свідчі потрясяли, цілком ймовірно розколотися і розкрити особливі відносини, які існували між бритійськими олігархічними колами і кузенами в уряді єдних держав. Такого допустити не можна було. У Королівському інституті міжнародних справ було доручно покінчити з Макарті. Кіамес обрав, але надалося Цілком зачарований. декадентським бритійським суспільством, чого та атаку на Маккарті. Далес доручив справу Маккарті Патріку Ліману і Річарду Хаусу. Хаус згодна згодом отримав нагороду за свою діяльність проти Маккарті у вигляді поста директора. Президент Ейзенхауер доручив генералу Марку Кларку, Бажано ради з міжнародних відносин, улюбленцю лоновського суспільства, відбити потужну атаку. Макарти, ЦРУ, Сергіо Макарти була перекоплена. Коли Кларк заявив, що призначити спеціальний комітет розслідування діяльності агентства. Кларк, слідуючи інструкції КМС, рекомендував контрольному комітету Конгресу періодично перевіряти роботу урядових розвідувальних агентств. Ця справа обернулася глибокою трагедією для Америки перемогою для брит... британців, які боялися, що випадково наштовхнувся на комітет 300 його управління всіма аспектами життя. З'єднаних держав, колишній голова банків Лехман Бразерс і Кун Ллойд, Пітер Пітерсон Вижив у колишнього шефа Мі-6 Вільяма Вайсмана і не був чужинцем у британських королівських колах. Пітерсон пов'язаний з Аспенським інститутом. Ще одні фігури Джон Петті є президентом голової ради директорів Марін Мідлон Бенк. Банк торгівлі наркотиками встановився задовго до того, як над ним встановив контроль Гонконг and Shanghai Banking Corporation, що є цілком ймовірно банком номер 1 в торгівлі опі, займаючи цю позицію з 1814 року. Але найкращий доказ існування до 300 я можу запропонувати ця ранг організація разом з Eagle Star. По суті, також бритійської корони. Це також центр чорних операцій Мі-6. Ці дві компанії комітет 300 повністю контролюють Домініон і її величності Канаду, використовуючи своїх директив, сім'ю придворних жидів, бронзу. Компанія Трізес Голд, якою номінально володіє сім'я Бронфман. В дійсності є власністю королеви Англії в Канаді. Вся торгівля опіумом Південно-Східної Азії так чи інакше пов'язана з імперією Бронфманів, яка є одним із каналів доставки героїну в Америку певному сенсі. Схоже на Швейцарію, чисті, незаймані, сніжені ландшафти, великі міста, мальовничі міста. Цим, цим лежить товстий шар бруду і мерзоти, широкомасштабна торгівля з героїном. Сім'я Бронфманів – це свого роду мережеві запобіжники, яких мішість називають людьми першими ешелону з Лондона контролюють кабінетні люди. Десна. Едгара Бров, главу сім'ї, неодноразово направляли в московський центр. Так Мішиць цілогоріч називали головне управління КДБ на площі Дзержинського 2. На низькому рівні Бронфман був, ймовірно, дуже корисний для контактів з Москвою. Бронфман ніколи не стати агентом 6 тому ніколи не мав пароль, що слово для взаємної ідентифікації між агентами, що сильно засмучував його главу сім'ї Бронфманів. Був період, коли контролерам здалося, що деякі члени сім'ї стали поводитися підозріло, тому що до, до, до сім'ї приставили наглядачів. Але виявилося тільки те, що один з Бронфманів проговорився кузенці з'єднаних держав. який я не знав про роль Едгара Бронфмана. Це швидше швидко виправили. Два директора Eagle Star, які були також ключовими співробітниками, взяли сім'ї Бронфманів контроль через 6 місяців після закінчення війни. Серкан Кейт і Серкан Стронг, яких ми вже зустрічали у законність Бронфмані, заснувавши компанію Holdings. У світі немає рівних між в організації діяльності свого першого ешелону через комерційні компанії. У Канаді, як і у Швейцарії, одна сторона, яка добре прикрита комітетом 300 сторонніх поглядів, бар'єром акту професійні секрети. Слово слово переписаного з бритійського закону прийнятому в 1913 році. Наркота, відсування брудних грошей, злочини, дірек, все прикривають цим ганебним актом. Багатьом невідомо обвинувачені за актом про секретності він може бути інтерпретований будь-яким чином, як це побажати Ганні Корони, можуть бути засуджені до смерті, про що вже неодноразово говорив, починаючи 80-го року. Канада це не нація, на кшталт Південної Африки або Голландії, або Бельгії. Вона завжди була лише зв'язана до зав'язки фарту королеви Англії. Ми встановили, що Канада завжди впертості в справі виконання по початку королева Елізавети. Війська Канади билися усіх мір і величності, включаючи Бурськ, Львів, як і його американський аналог Канадський інститут міжнародних справ, є креатурою Королівського інституту міжнародних справ і управляє канадською політикою. Його члени займають посад державного секретаря з дня його заснування в 1925 році. Інститут океанських відносин ну, яка сприяла нам перед армії, було схвально прийнято навіть після як його співробітники були викриті в здійсненні державної зради в 47 році і покинули з'єднані держави перш ніж постали перед судом. Канадський інститут міжнародних справ пов'язаний з Rank Organization через Сера Кеннета Стронга, який був другою людиною в Міші з кінці Другої стової війни. Як член ордену Святого Іоанна Русалімського, Стронг є другою людиною в Канаді стосовно комерційних інтересів Rank Organization. І бритійської корони. Він є членом ради директорів Bank of Nova Scotia одного з найрозвиненіших наркобанків світу. Це Гонконг and Shanghai Bank Corporation. Через цей банк відбуваються доходи від канадської торгівлі героїну. Номер один сер Брайан Едвард Маунт, високопоставлений член ордена Скоя Анерусалімського. Тут, до речі, нагадати, що коли бритійська корона хотіла, щоб з'єдна держава вступила в Другу війну, вона послала лорда Бівербрука і сера Брана Мал зустрітися з президентом Рузвельтом, щоб передати йому відповідний наказ. Рузвельт підкорився, сказавши ВМФ з'єдна держава почати бойові дії з бази в Гренландії, звідки проводилися атака на німецькі підводні човни за 9 місяців до перл-харбу. Це було зроблено без повідомлення та згоди Конгресу. Ще одним значним ім'ям у взаєминах між Канадою і Rank Organization був сер Кеннет Кейн, член ради директорів канадського еквіваленту Гонконг and Shanghai Banking Corporation. Банк похмелом скотів, який загруз у відмиванні також ходив до складу рад директорів найстарших британських газет, Лондонський Таймс і Сані Таймс. 100 років Таймс прупоров іноземній політиці, фінанс, фінансових справах і політичному житті Англії, як і багато членів комітету 300, Саркент, Іван, ніж 6 ієрархії правління, яка стала повністю в Гонконзі та Китаї, номінально діючий Канадського інституту міжнародних справ, членом Голодного клубу. Більш того, він був членом ради, ради директорів Пан Йонг Сам, його присутність в Гонконзі та Китаї можна пояснити без проблем. Одним з його найближчих співробітників поза Кіл 6 був сер Філіп де Зулетний безпосередній контролер з боку для 300 всіх бритійських прем'єр-міністрів, як консерваторів, так і лейбористів. Сер Кеннес Строу має відношення до всього, що пов'язане з наркотою, включаючи тероризм, виробництво опіуму, ринки золота, відмивання брудних грошей і пам'ять праці центру всього наркобізнесу бритійської корони. Контроль бритійської корони над Канадою здійснювався під керівництвом сера Вольтера Гордона, колишній член особистого контрольного комітету королеви, відомого як таємна рада, Гордон, Інститут Тихоокеанських відносин через Канадський інститут міжнародних справ. як колишній міністр фінансів Гордон влаштувати бухгалтерів адвокатів, відібраних комітетом 300 в усі три головні банки країни, банк Мохнова Скотті, Canadian Imperial Bank і Торонто. Домініон Банк. Через ці три банки Торонто перетворена Гордону мережа агентів 300 мала другу за величиною операції з відбуванням грошей з прямим каналом доступу в Китаї. До самої смерті Гордон контролював Джеймса Енді Котта, Честера Родіка і Пола Ліна, яких мені шість відзначила як найкращих нас професіоналів Китаю. Всі троє дійсно працювали з Джоу Ень Лайн як сказав Гамалю Абдельнасеру, що він зробив би з Британії і з'єднаними державами те, що вони зробили з Китаєм, тобто перетворив би їх в націю героїнових наркоманів. Джо Енлай майже виконав свою обіцянку, почавши з американських солдатів у В'єтнамі. Іншими активними співробітниками в канадському героїново наркотичному кільці були Джон Джильмер і Джон Роберт Нікольсон. Обидва члени ордену лицаря святого Іоанна Єрусалимського. Лорд Хартлі Шоукрос, який, як вважають, підпорядковувався безпосередньо королеві Елізаветі II, був членом ради директорів КМС ем і почесним ректором Сусекського універу, де розташований сумнозвісний та інститут людських відносин. Був тісно пов'язаний з Канадою, що стосується операції Rank Organization в З'єднаних Державах, то найбільш успішною слід вважати діяльність компанії Corning Group, яка володіє страховими компаніями Metropolitan Life Insurance Company і New York Life Insurance Company члены комитета 300 Аморі Хоутон, його брат Джеймс Хоутон, вже протягом довгого часу служить британській короні через названі вищі страхові. Компанія, а також через Corning Glass Dow Corning і Corning International. Обидва є членами ради директорів IBM і Citicorp. Джеймс Хоутон є членом ради директорів е, Принстонського інституту новітних досліджень і бібліотеки Джорджа П'єрмонта Моргана, Аплоту КМС ем і ПМБ. Ем Він також є одним з директорів телекомпанії CBS. Саме один з братів Хоутон подарував сотні акрів, відомих як Плантація Уай в штаті Меріленд. Астонскому інституту бритійської корони. У управлінні компанії Corning Glass сидить також і єпископ англійської єпископальної церкви Бостона. Все це надає цій групі і пихати. рентабельності, які повинні мати виконавчі чиновники страхових компаній. І як ми побачили, крім Джеймса Холтона, Кейт Фанстон і Джон Харпер, обидва з правління Corning Less, також керують страховою компанією Metropolitan Life Insurance Company. Тісний взаємозв'язок і взаємодія тільки однієї цієї структури комітету 300 дає нам гарне уявлення величезну владу, що знаходиться в розпорядженні ієрархії змовників, перед якою всі схиляють коліна, включаючи президента з'єднаних держав, ким би він не був. Важливо відзначити, ця американська компанія одна з сотень. Взаємодіючи з бритійською розвідкою, веде справи з Канадою, Далеким Сходом і Південною Африкою, не кажучи вже про цілу мережу функціонерів і керівників компаній, що прагнуть проникнути в усі аспекти бізнесу, і політики в з'єднаних державах, Хоча компанія Metropolitan Life Insurance Company не зрівняється з гігантом комітет 300, асікураціоні генерали. Проте вона яскраво демонструє, як влада Хоутена простягається на весь діловий спектр з'єднаних держав і Канади влада впливу Коутера охоплює такі компанії, як RH Messi. The Royal Bank of Canada, National and Westminster Bank, Інтертел в лапках злісне і підле приватне розвідагентство, Canadian Pacific – The Reader's Digest, світський журнал, RCA, AT&T, The Harvard Business School, WR Grace Shipping Company, Ralston Purina Company, US Steel, Earring Trust, Consolidated Edison of New York and ABC, і далі тягнеться до Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ще однією успішною компанією Rank в З'єднаних Державах є страхова компанія Reliance Insurance Group, будучи складовою частиною управління планування стратегічних бомбардувань. Reliance становить перевісну структуру, структурну базу для промивання мізків формування громадської думки, спостереження організації виборів і системного аналізу, що застосовується Тавістокським інститутом в З'єднаних Державах. Reliance Insurance Company зі штаб квартиру у Філадельфії створила корпоративну структуру, яка дозволила управлінню планування стратегічних бомбардувань, почати підривну діяльність в Сєдних державах, народ яких не підозрює про те, що проти нього вже 45 років ведеться жорстока психологічна війна. Однією з ключових дійових осів в цій війні проти з'єднаних держав був Девід Бялкін. З юридичної фірми комітету 300 Вілкі Фар енд Галехер. Бялкін багато років керував ADL. ADL – це структура бритійської розвідки. Вона заснована в з'єднаних державах Мі-6. До неї керували Сауль Штенберг і Ерік Тріст. Старистока. Сауль Штенберг є представником і діловим партнером лондонської родини Джекоба Ротшильда. Reliance Corporation – рідний дім Карла Лінденера, який посів міста Елія Блека після того, як той випав з вікна 44-го поверху Нью-Йоркського хмарочоса. Reliance Corporation Взаємодія з потужною компанією United Fruit Company з Бостона і Нового Орлеана під керівництвом Макса Фізбера, якого довелося буквально відмивати від брудних. Він був відомою фігурою детройтського підпільного світу. United Fruit Company вже протягом довгих часів є каналом для постачання героїну і кокаїну в з'єднані держави під досвідченим керівництвом Мізбулама Рікліса з Rapid American Corporation, який контролює поставки наркоти з Канади в з'єднані держави. Слід нагадати, що все це відбувається під егідою однієї компанії, тісно пов'язаної з безліччю дрібніших компаній і організацій, які разом складають ретельно сплетену мережу підконтрольного комітету 300 шлюз. Маніпуляція громадською думкою. Роланс Груп є відділенням материнської компанії, основне завдання якої полягає в промивці промуванні мізків американському народу з допомогою мережі маніпуляторів громадської думки. Безпосередньо пов'язані з Тавістовським інститутом. Ще однією асоці- асоційованою компанією є Ляско, яка тісно взаємодіє з компаніями AT&T, е, Disclosure Incorporated, Western Union International, In- Imbucon Ltd. і Янкелович Скелі and White. Даніель Янкелович, імператор корпоративної структури зі створення громадської думки та проведення виборів величезного апарату, який створює думки з проблем соціального, економічного і політичного життя. Якщо процитувати Едварда Бернейса, це той самий величезний апарат, який перетворив більшість американців, які ніколи доти не чули про Саддама Хусейна. І ледь розуміли, що Ірак знаходиться десь на Близькому Сході, на людей, які прагнули його крові і вимагали винищення Іраку як нація. Ян Келович повністю використав свої всі знання, накопичені під час Дружство війни у своїй справі Янкелович немає рівних, ось чому результат опитувань громадської думки, проведених компанія BCM, завжди йдуть в авангарді громадської думки. Населення з'єднаних держав стало такою ж мішенью, як і німецькі житлові квартали. Тільки Атасі піддається його здоровий глузд і почуття реальності. Ця методика зрозуміла є частиною стандартної програми навчання певних розвідувальних організацій, включаючи ЦРУ. Завданням Янкелович було зруйнувати національні американські цінності і замінити їх цінностями нової ери – ера Водолія. Оскільки Янкелович є найголовнішим творцем громадської думки Комітет 300, він безсумнівно виконує свою роботу блискуче. Статус роботи Джона Незбіта доповідь про тенденції, ясно показує, які методи використовуються і які результати очікуються від цієї діяльності. Несбіт був радником президента Ліндона Джонсона, компанії Eastman, Kodak, ABM, American Express, Центр політичних досліджень, банку Chase Manhattan, компанії General Motors, Lewis Харріс Пол Білого дому інституту страхування життя американського Червоного Хреста Mobile Oil British Petroleum і безлічі інших компаній і установ комітет 300. Його методологія, взята з тестовської процедури Мі 6, звичайно, не унікальна. Коротко я опишу нашу методологію. При розробці доповіді про тенденції для наших клієнтів ми покладалися головним чином на систему моніторингу локальних подій поведінки. Насильно вразило те, скільки це суспільство влаштовано до гори Дригом. Тому відстежували не те, що відбувалося в Вашингтоні чи Нью-Йорку, а те, що відбувалося на місцях. Події починаються в Лос-Анджелесі, в Тампі, в Хартфорді, в Вічі та Портленді, Сан-Дієго і Денвері. Це дуже важливо з точки зору суспільства, перевернутого до гори Дригом. Концепція відстеження, використана у визначенні цих тенденцій, бере свій початок з часів Другої світової війни. Тоді експерти розвідки намагалися знайти метод отримання такої інформації про ворожу країну, яку зазвичай отримують при опитуванні громадської думки. Під керівництвом Пола Лазерфелда і Гаральда Ласвела був розроблений метод моніторингу того, що відбувалося в цих суспільствах, який включав в себе аналіз міста щоденної преси. Хоча цей метод моніторингу стану суспільної свідомості залишається улюбленим методом розвідслужб, країна щорічно витрачає мільйони долярів на проведення аналізу преси по всьому світу. Причина того, що ця система моніторингу змін в суспільстві працює так добре, полягає в тому, що блок новин в газетах це закрита незмінна система з економічних міркувань блоку новин в газетах мають постійні зміни розміру. Тому, коли в блоці новин з'являється щось нове, відповідно, щось старе має зникнути або змінитися. Тоді принцип вимушеного вибору всередині замкнутої системи. У такій ситуації суспільна свідомість постійно переключається на нові підкидання, проблеми і швидко забуває про старі. Ми відстежимо, як нові проблеми, так і ті, для суспільство вже втратило інтерес. Очевидно, що суспільство подібне до людських індивідумів. Я не знаю точного числа, але одночасно людина може отримувати у свідомості тільки певну кількість проблем і турбот. Якщо додаються нові проблеми або турботи, то старі при цьому просто витісняються свідомості. Ми стежимо за тим, що для американців актуально на даний момент і від чого вони відмовляються. З'єдна держава швидко переходить від суспільства індустріального до суспільства інформаційного, і наслідки цього будуть більш глибокими ніж при Переходи від сільського господарства господарського сільського господарського суспільства до промислового в 19 столітті. Починаючи з 79 року, основною професією в воєнних державах стала робота клерка замість робочого і фермера. Це останнє твердження міг собі коротку історію з'єднаних держав не випадково Несбіт є членом римського клюбу і одним, одним з вищих функціонерів комітету 300. Він також входить в число старших віце-президентів компанії Янкелович Скеллі енд Вайт. Те, чим займається Несбіт, це не про це не прогноз тенденції, це їх створення. Ми вже бачили, як була зруйнована індустріальна база з'єднаних держав. починаючи з металургійної промисловості. У 82-му році я написав роботу під, під назвою Смерть сталевої індустрії, де я стверджував, що до середини 90-х років виробництво сталі з'єдних держав знизиться до точки неповернення, що автомобільна і будівельна індустрія підуть тим самим шляхом. Все це вже сталося, те, чого ми сьогодні є свідками. Це не тимчасовий економічний спад, викликаний некомпетентною економічною політикою, а навмисне руйнування нашої індустріальної бази та знищення унікального середнього клясу Америки, станового хребта країни, який залежить від прогресивного індустріального зростання і стабільної зайнятості. Ось одна з причин, чому економічний спад, почався серйозно з січня 91-го року, перетворився на депресію, в результаті якої ми можемо вже ніколи не побачимо ті з'єдні держави, які світ знав 60 і 70 роки. Економіка не вийде з депресії 91-го року, принаймні до 95-96 років, коли з'єднані держави постануть абсолютно іншим суспільством ніж те, яким вони були до початку спаду. Ті, хто створюють громадську думку, відіграють чималу роль в цій війні проти з'єднаних держав. Нам потрібно досліджувати роль комітету 300 в здійсненні цих далекосяжних змін, а також те, як соціальні інженери використовують системний аналіз, щоб громадська думка завжди виражала тільки політику невидимого уряду? Як і де все це почалося з документів, що відносяться до першої війни, які я зміг зібрати і вивчити в Міністерстві оборони Великобританії на вулиці Уайтхол в Лондоні? Впливає, що комітет 300 доручив Королівському інституту міжнародних справ провести дослідження з маніпулювання військовою інформацією. Це завдання було доручено лорду Нортельфу, лорду Ротмеру і Арнольду Томбі, агентами 6 КМС. Ем Сім'я лорда Ротмера володіла газетою, яка використовувалася для підтримки різних намірів уряду. Тому вважалося, що ця газета зможе змінити громадську думку, особливо серед зростаючих рядів противників війни. Проект був розміщений в Велінгтон Хаус, названому так на честь герцога Велеслі. Допомогу Ротмеру і Норткліфу були дадані американські фахівці, включаючи Едварда Бернейса і Уолтера Ліпмана. Група проводила москові штурми, щоб виробити способи мобілізації масової підтримки війни, особливо серед робітників, чиї сини масово повинні були гинути на полях війни бійні у Фландрії. Використовуючи газети лорда Ротмера, були випробовані нові методи маніпуляції громадської свідомості, і приблизно через 6 місяців стало ясно, що ці методи дуже ефективні. Дослідники виявили, що лише мала частина населення сприймає роздуми і має здатність розуміння проблеми, на відміну від простого висловлювання думки про неї. За словами лорда Ротмера, саме таким було стало до війни у 87 3% населення Британії. Це вже принцип вірний не тільки до по відношенню до війни, але й по відношенню до будь-якої мислимої проблеми в суспільстві. Таким чином, ірраціональність була зведена до вищого рівня суспільної свідомості. Маніпулятори почали грати на цьому, щоб послабити і перенаправити у людей. Почуття реальності, що визначає їхні дії в будь-якій ситуації. Чим складнішими ставали проблеми сучасного індустріального суспільства, тим легше ставало дедалі більше відволікати, перенаправляти свідомість людей, в результаті чого ми опинилися в такій ситуації, коли абсолютно немотивовані думки маси людей, створені витонченими маніпуляторами, починали сприйматися як об'єктивні наукові факти. Буквально наткнувшись на такий глибокий висновок, маніпулятори почали перевіряти його раз по раз протягом війни. Тож, не дивлячись на смерть сотень тисяч юнаків на полях битв у Франції, фактично не було протидії кривавій війні. Записи того часу показують, що до 17-го року, якраз перед державу війну, 94% британських робітників, які несли головні тяготи війни, не мали жадного, хоча б найменшого розуміння про те, за що вони борються. Крім створеного маніпуляторами уявлення про те, що німці жахлива раса, яка має намір знищити їхнього монарха, їхню країну, і що їм їх потрібно стерти з ліса землі. З тих пір нічого не змінилося, тому що в 91-му році ми мали ту ж саму ситуацію, створену засоби масової інформації, яка дозволила президентові Бушу нахабно порушити Конституцію про розв'язання при розв'язанні війни геноциду проти народу Іраку з повної згоди 87% американського народу. Вудро Вільсона можна похвалити, якщо це слово доречне, за те, що він грав у одній команді з маніпуляторами громадської думки і використовував їхні методи, щоб втілювати в життя те, що нашіптував йому в вуха його контролер, полковник Каус за вказівку президента Вільсона або скоріше полковника Хаоса була створена так звана комісія Крила. Наскільки відомо, це була перша організація в держави, що використала способи методології КМС ем для виборів і масової пропаганди, експерименти зведення психологічної війни, досконалені Велінгтон Хаус були з тим же успіхом використані у Другій світовій війні. Вони постійно використовувалися і широкомасштабні і в широкомасштабній психологічній війні проти зірних держав, яка розпочалася в 46-му році. Методи не змінилися, змінилася тільки мета. Тепер у фокусі атак були не житлові німецькі квартали, а середній клас з'єднаних держав. Як часто буває, змовники не змогли стримати радості після першої після першої світової війни. Точніше, в 22-му році Ліпман докладно описав проведену КМС роботу в книзі Громадська думка. Громадська думка має справу з непрямими, невідомими і загадковими фактами, в яких немає нічого очевидного і зрозумілого. Ситуації, яких стосується громадська думка, відомі лише як ідеї, як образи людської свідомості, як власне уявлення про себе, про інших, про їхні потреби, цілі та відносини. Все це, це і є громадською думкою. Ці образи, на які впливають групи людей або окремі люди, що діють в інтересах цих груп, є громадською думкою з невеликою літери образи свідомості людей часто вводять їх в оману щодо фактів реального життя, з якими людям доводиться мати справу. Тож не дивно, що Ліпман змусив народ з'єднаних держав полюбити Бітлз, коли вони прибули на наші береги і обрушилися на країну, яка нічого не підозрювала. За підтримки цілодобової пропаганди про порадію і телебачення Бітлз порівняна. Короткий час стали популярними методи і прийому радіостанцій, які нібито отримують сотні прохань про явних від уявних слухачів про трансляцію музики Бітлз, включали в себе створення хіт-парадів спочатку десятки, десятки кращих пісень, а потім і для 40 кращих пісень в 92-му році. У 28-му році співвітчизник Кліпмана Едвард Бернейс написав книгу Кристалізація громадської думки. У тому ж році вийшла його до книги, яка отримала простий заголовок, заголовок пропаганда. У ній Бернейс описав свій досвід Веллінгтон Хаус. Бернейс був близьким другом майстра маніпулятора Герберта Уелса, чиї чисельні квазі Романи Бернейс використовував як посібник для більш точного формулювання методів управління масовою свідомістю. Уелс не соромив свою роль лідера в зміні нижчих класів суспільства головним чином тому, що він був близьким другом членом британсько королевської сім'ї і проводив багато часу з деяким з найбільш високопоставлених політиків, з людьми на кшат сера Едуарда Грея, лорда Холдейна, Роберта Сесіла, з жидівської сім'ї Сесіла, яка контролювала бритійську монархію з тих пір, як Сесіл став особливим секретарем і коханцем королеви Єлизавети І. Лео Еймері, Ялфорда Макендера з мі який згодом став керівником Лондонської школи економіки, чи учень Брюс Локхарт став контролером Леніна і Троцького під час більшовістської революції, і навіть такої великої людини, як сам лорд Айфред Мільнер. Одним з улюблених місць проведення часу Уелса був в престижному отелі Сент Ермінс, місце зустрічі коефіцієнт клубу, які допускались тільки обрані джентльмени, де вони зустрічалися раз на місяць. Всі згадані вищі особи були його членами, також членами соус клубу. Уелс стверджує, що можна завдати поразку будь-якій країні, причому не за допомогою прямої конфронтації, а за допомогою розуміння людської свідомості, того, що він називав психічними глибинами захованими за особистістю. Маючи таку потужну підтримку, Бернес відчував себе досить впевнено, що випустив свою пропаганду. Фух. По мірі того, як цивілізація стає все більш складною, і коли необхідність невидимого уряду стає все більш очевидною, винаходяться і розвиваються технічні засоби, за допомогою яких можна контролювати громадську думку. лапка лапках тут і вище виділено автором. Маючи в розпорядженні преси і газети, телефон і телеграф, радіо і аероплани, будь-які ідеї можуть бути швидко, навіть миттєво поширені по всій Америці. Бернес ще не знав, наскільки краще зробити це. Розробить телебачення, яке ще потрібно було винайти. Свідома і розумна маніпуляція організованими звичками і думками маси є важливим елементом демократичного суспільства. Ті, хто маніпулює цим невидимим механізмом суспільства, становлять невидимий уряд, який є істина правлячої владою в нашій країні. Щоб підкріпити свою позицію, Бернес процитував статтю Герберта Уельса, опубліковану Нью-Йорк Таймс, який Уелс з ентузіазмом підтримує ідею сучасних засобів зв'язку, які відкривають новий світ політичних. Процес, який дозволяють формалізувати загальну схему і захистити її від спотворень і зрада. Продовжимо откровенніше місце в пропаганді. Нами керують наші свідомості, цілеспрямовано формують наші смаки уніфіковані. Наші ідеї нав'язуються нам людьми, про яких ми ніколи не чули, якби ми до цього не ставилися. Фактом залишається те, що в майже кожному акті нашого життя у сфері політики або бізнесу нашою суспільної поведінки або нашого етичного мислення над нами панує відносно мале число осіб. Крихітна частка від наших 120 мільйонів, які розуміють процеси масової свідомості. І соціальні моделі поведінки мас. Саме вони тримають в руках вішки, які керують суспільною свідомістю, стримують старі соціальні сили, а також винаходять нові способи Встановлення контролю над світом. Барнес не наважився сказати світові, ким є вони, які тримають трошки в руках вішки, які керують спільною свідомістю. Але в цій книзі ми виправимо його навмисне опущення, розкривши існування цього відносно малого числа осіб комітету 300. За свою роботу Бернес отримав загальне схвалення членів Ради з міжнародних відносин які проголосували за те, що він очолив телекомпанії CBC. Вільям Пале став його учнем і, врешті-решт, замінив Бернезе, перейнявши всі знання нової науки, формування громадської думки, що зробили CBC лідером всій області діяльності і цією провідною ролью радіо і телебачення CBC вже нікому не поступалися. Політичний і фінансовий контроль відносно малого числа осіб, як Бернес. Назвав їх, здійснюється через ряд таємних товариств, головним чином через масонство шотландського ритуалу, можливо, через ще більш значний почесний орден лицаря Святого Іоанна Єрусалимського. Древній орден, що складається з обраних бритійським монархом членів, удостоєних цієї честі за їхній досвід сферах життя, життя важливих для постійного контролю комітетом 300. У моїй роботі орден Святого Іоанна Єрусалимського опублікований. 86 році. Я описав орден наступним чином. Таким чином він не є таємним товариством, за винятком тих випадків, коли його цілі перекручуються його ж внутрішніми органами, такими як орден підв'язки, який є проституйованою олігархічною креатурою бритійської королівської сім'ї, який заводить на нівець те, за що виступає суверенний орден святого Іоанна Єрусалимського. Як приклад візьмемо атеїста лорда Пітера Карінгтона, який прикидається прихильником англіканської церкви, але яким, який є членом ордену Озіріса та інших демонічних сект, включаючи масонство. Він офіційно посвячений в сан лицаря підв'язки. В каплиці Святого Георгія в Вінзерському замку і величністю королеви Англії Елізавети II, яка походить з чорної аристократії Гвельфів, і також і є також главою англіка... англіканської церкви, яку вона глибоко зневажає. Комітет 300 доручив Карінгтон повалити уряд Родезії, передати мінеральне багатство Анголи Південно-Західної Африки під контроль Лондонського Сіті, знищити Аргентину і перетворити НАТО на політичну організацію лівого спрямування, що належить комітету 300 ми бачимо ще одну чужорідну, чужорідну особу, прилиплену до святого християнського ордену Іоанна Русалімського. Я використовую своє слово чужорідне в тому значенні, як воно вжито в оригіналі жидівського старого заповіту для позначення родоводу якоїсь людини. Це майор Луї Мортімер Блюмфілд. Людина, яка допомагала, допомогла здійснити план вбивства Джона Кеннеді. Ми бачимо фотографію цього чужака, який з гордістю носить мальтійський хрест, той самий хрест, який носить на рукавах лицарі ордена, ордеру підв'язки. Нам настільки сильна. Промивають мізки, що ми віримо, ніби бритійська королівська сім'я. Це всього лише приємний, нешкідливий, колоритний громадський інститут. навіть не уявляємо собі, наскільки корумпованим, а тому надзвичайно небезпечний є цей інститут, званий бритійською монархією. Лицарі ордену підв'язки складають найближче внутрішнє коло найбільш корумпованих громадських діячів, які грубо знехтували довіру, надана їм країною і народом. Лицарі ордену Подв'язки це лідери комітету 300, найбільш довірні члени таємної ради королеви Елізавети II. Коли я розшукував матеріали про орден Святого Іоанна Русалімського кілька років тому, я поїхав поїхав в Оксфорд поговорити з одним з його магістрів, фахівцем з древніх сучасних бритійських традицій. Він розповів мені, що лицарі підв'язки це святе. Еліта залітої величності, найпочеснішого ордену Святого Іоанна Єрусалимського. Дозвольте мені сказати, що це не той самий орден, заснований істина християнським воном П'єром Жераром, а типова з багатьох прекрасних товариств, які були захоплені і зруйновані всередині хоча для непосвячених вони все ще зберігають певний первинний вигляд. З Оксфорда я поїхав в музей Вікторії Альберта, отримав доступ до папер, папер документів лорда Пальмерстона, одного із е, заснов... засновників опіумної династії в Китаї. Пальмерстон, як багато подібних йому, був не тільки масоном, але й відданим посвяченим слугою гностицизму, як і нинішня королівська сім'я. Пальмерстон вважався християнином, але фактично він став станин. Багато станістів стали лідерами британської аристократії, сколотили величезні статки на опіум торгівлі в Китаї. З документів в музеї Вікторії дізнався, що вона в 1885 році змінила назву ордену Стала Івана Русалівського, щоб розірвати католицький зв'язок засновником Бога П'єра Жерара. Називали його протестантським почесним орденом Єрусалимським членством відкрити будь-якій олігархічній сім'ї, яка за яка заробила свій статок на торгівлі опіо в Китаї, і будь-яка повністю декадентська сім'я могла отримати місце до ордену. Багато цих поважних джентльменів контролювали операцію в Канаді під час свого закону, поставляючи великі партії віскі до з'єднаної держави. Найпомітнішим в цій групі був член комітету 300 граф Хейк який згодом передав свій алкогольний бізнес старому Джо Кеннеді. І вироб, і виробники віскі, і сам сухий закон були креатурами бритійської корони, яка діяла через членів комітету 300. Це був експеримент, що передував нинішній торгівлі наркотою і уроки винесені за часів сухого закону. Зараз використовується в торгівлі наркотою, яка незабаром буде легалізована. Канадський е, маршрут найчастіше використовується постачальниками гарину з Далекого Сходу. Бритійська монархія докладає всіх зусиль, щоб інформація про це не просочилася. Використовуючи свою владу, королева Елізавета править Канаду через генерал-губернатора. Цікаво, як сучасні канадці можуть терпіти настільки архаїчну форму управління який є особистим представником королеви і по несхідний через темну Рад ще один архаїчний пережик, пережиток колоніальної епохи і лицарство Яна Єрусалимського, які контролюють ці сфери канадського бізнесу. Опозиція британцям в Канаді пригнічена. Канада має найсуворіші обмежувальні закони в світі, включаючи так звані закони про злочини ненависті, нав'язані країні Женівським членом плату лордів Англії. В даний час Канаді на різних стадіях ведуться чотири великі судові процеси проти людей, обвинувачених в злочинах ненависті. Це процеси у справи Фінті, Кекстрі, Дзунделя і Росса. Той, хто навариться знайти і розкрити докази жидівського контролю над Канадою, який здійснює Бронфман, буде негайно заарештований і звинувачений в скоєнні так званих злочинах ненависті. Це дає деяке уявлення штабу влади комітет 300, який буквально сидить на верхівці піраміди управління цього світу. Свідченням істинності цього твердження є той факт, що комітет 300 заснував під егідою круглого столу Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цей інститут є знаряддя мі 6 та Вістокського інституту для чорної пропаганди і мокрих справ. Так у розділеному жаргоні позначається акція, пов'язана з проліттям людської крові, операції з ядерними технологіями терористичними актами його чорними бандами. Інформація поширюється через тову пресу, також надходить безпосередньо в уряд, і військові установи. Членами Міжнародного інституту стратегічних досліджень є 87 великих інформаційних агентств, а також 138 головних редакторів і провідних журналістів з міжнародних газет і журналів. Тепер ви знаєте, звідки ваш улюблений ведучий газетної рубрики або колонки отримує свою інформацію, як він формує свої думки. Згадали Джека Андерсона, Тома Вікера, Сема Дональдсона, Джона Чанслера і Мері МакГроурі, Семура Херша, Флору Льюіс, Ентоні Льюіса та інших. Вся інформація, яка надається. Міжнародним інститутом стратегічних досліджень Особливо сценарій подій з метою очернити президента Хусейна або виправдати майбутню атаку на Лівію. До речі, просто вже збулося, Кадафі вбили. І засудити ОВП Організацію визволення Палестини. Фабрикується спеціально на замовлення для кожного конкретного випадку. Історія про різаніну в Мей Лей – опублікована Сеймором Херші, вийшла безпосередньо з міст. Я наголошую на цьому, щоб надати надалі ніхто помилково не вважає, що люди типу Херша самі проводять журналістські розслідування. Міжнародний інститут стратегічних досліджень це вищий ешелон формування громадської думки. Згідно з визначенням Ліпмана і Бернінза, головну роль у формуванні громадської думки відігравають зараз не книги, а газети, які публікують думки обраних журналістів. Міст створювався не тільки як координаційний центр зі створення думок, а як механізм донесення цих думок і сценаріїв до максимально широкої аудиторії, чого, наприклад, неможливо досягти за допомогою книги. Міст це якравий приклад взаємозв'язку і взаємодії установ комітет 300. Ідея створення міст виникла в 57 році на зустрічі Більдербергів. Необхідно нагадати, що Білдерберські конференції це результат роботи мі 6 під керівництвом ТМС. Ем Ідея конференції була висловлена Алістером Бученом. сином лорда Твітсмуїра. У той час Бучин був головною ради КМС, ем членом Круглого столу, а також людиною вельми близько до королівської сім'ї. Ця конференція тепло прийняла в свої ряди лідера ліберійської партії Деніса Хілля. Серед присутніх також був Франсуа Дюшен, чи наставник Жан Моне Дюш... Дюшене, керував, керував тристоронню комісію під опікою Дікса з Тавіксокського центру в місті Колумбус. До керівної ради цього гігантського пропагандистського апарату з формування громадської думки входять наступні особи організації Френк Кітстон, який певний час був контролером надпіввійськових формувань Ірландської республіканської армії. Цей чоловік підготував і здійснив повстання Мей-Мей в Кенії. Бак Лазар Фреренс, представлений Робертом Елсвортом. Компанія HM Rothschild, представлена Джоном Лоудон, Пол Ніцке, представник Шредерба Ніцце грав важливу роль у справі плавня ООН про контроль за зброєю, яка завжди була під контролем КМС. Зальцбергер з Нью-Йорк Таймс, Стенсфілд Тернер, колишній директор ЦРУ, Пітер Кальво Кресі представник видавництва Penguin Books. Королівський суд міжнародних справ представлений Ендрю Шоенбергом. Журналісти, репортери, зокрема Флора Льюіс, Дрю Міддлтон, Ентоні Льюіс, Макс Френкель, Деніел Елсберг, Генрі Кісінджер, Роберт Боуї, колишній директор відділення ЦРУ National Intelligence Estimates шлюз. Відставка Ніксона. Починаючи зустрічі Більдербергерів в 57-му році, Кісінджер отримав інструкцію відкрити на Манхеттені офіс круглого столу. Ядро якого встановили Хейк, Елсберг, Гальперін, Шлезінгер, Макнамара і брати Макбанді, і брати Макбанді. Кісінджеру було доручено заповнити всі виконавчі посади в адміністрації Ніксона членами круглого стілу, відданими КМС, тому і королеві Англії. Не випадково Кісінджер вибрав старе місце зворищ людей Ніксона, готель П'єрра, як центр операції. Суть операції Кісінджера круглого столу полягала в. За розпорядженням глави КМС Ендрю Шойн заблоковано діяльність цих організацій, що мають відношення до розвідки, в результаті чого президент Ніксон перестав отримувати пряму оперативну інформацію. Це означало, що Кіссенджер і його співробітники отримували всю оперативну інформацію від американських і закордонних розвідслужб, а також від всіх правоохоронних органів США у тому числі від п'ятого відділу ФБР до того, як ця інформація представлялася президентом. Це гарантувало повне приховування інформації про всі терористичні організації операції, контрольовані мі 6 в З'єднаних Державах. Це була сфера компетенції Гальперіна. Працюючи за цією методологією, Кісінджер відразу встановив гегемонію над президентством Ніксона, а після того, як Ніксона Заньбила група Кісінджера. І виналі спаси. Кісінджер узурпував безпрецедентні повноваження, яких не було ні у кого, ні до того, ні після Уотергейту. Ось ж деякі з цих рідко опублікованих прав і повноважень. Кісінджер наказав скласти текст меморандуму номер 1 з питань національної безпеки. Гальперен, який фактично отримав прямо з КМС через людей з Круглого стілу. Це меморандум дав Кісенджеру повноваження Верховної влади З'єднаних держав, зробивши його головою контрольної ради, керівництво всіма переговорами щодо обмеження стратегічних озброєнь здійснювалося звідси через пола Ніцце, пола Ворнке і ще цілу купу зрадників в місії з контролю над озброєннями в Женеві. Крім того, Кісінджер був призначений спеціально дослідницьку групу з В'єтнаму, яка вивчала і оцінювала всі військові і цивільні доповіді, включаючи розвідувальні дані, що надходили з В'єтнаму. Кісінджер також зажадав і отримав право нагляду за 40 комітетом над секретним агентством, яке мало завдання вирішувати, де і коли почне таємну підривну діяльність, а потім стежувати операції, яку воно запускало в дію. Тим часом Кісінджер наказав ФБР вести суцільне прослухування телефонних переговорів навіть своїх найближчих співробітників, щоб створити враження, що він контролює абсолютно все. Більшість людей з його кола були поінформовані про те, що телефонні переговори прослуховувалися, але ці заходи непостеподівно мало не вдарили по самому Кісінджеру. Було наказано прослуховувати телефони Генрі Брендона, агента Мі6, якого не поінформували про це. Брена до того ж виявився репортером Лондонської Таймс, і Кісенджера ледь не змістили з поста, так як нікому не дозволено вчиняти так з Лондонською Таймс. Повна розповідь про діяльність Елсберга і подальшими подіями у Отергейті занадто дова, щоб викласти її тут. Досі сказати, що Кісенджер контролював Елсберга з того самого дня, як Елсберг був завербований, ще навчаючися в Кембриджі. Елсберг завжди проводив жорстку лінію на користь війни у В'єтнамі, але поступово перетворився на радикального лівого активіста. Його перетворення було лише злегка менш неймовірним, ніж досвід апостола Павла шляху Дамаска. Весь спектр нових лівих воз'єднаних державах це результат роботи. Бритіївської Мі-6, що діяли через круглий стіл, інститут політичних досліджень. Інститут політичних досліджень грав провідну роль у зміні політики багатьох країн з республіканських державним устроєм і продовжує цю діяльність навіть зараз в Південній Африці і Південній Кореї. Багато операцій ІПД висвітлене в моїй роботі ІПД Новий погляд, опубліковані в 1990 році основне завдання Інституту політичних досліджень сіяти суперечності, поширювати дезінформацію, що викликає в результаті хаос. Одна з таких програм, спрямована проти американської молоді, базується на поширенні наркоти. В результаті діяльності низки контрольованих ІПД організацій першого ешелону, всіляких брудних акцій, типу закидання камінням кортеж автомобіля Ніксона, а також організації терористичних вибухів в Україні була створена атмосфера обману і брехні, яка змусила мільйон американців повірити в те, що над єдиним державою нависла страшна загроза з боку КДБ, ГРУ, а також з боку Кубинської розвідслужби DJI. Пустили чутку про те, що багато хто з цих вигаданих агентів тісно пов'язаний з демократичною партією через Джорджа МакГоверна. Фактично, це була одна із зразкових компаній дезінформації, якими заслужена слава сімішист. Халдеман, Ерліхман і найближчі помічники Ніксона не знали справжніх причин того, що відбувається. Тому з Білого Дому брушився шквал заяв про те, що Східна Німеччина, Радянський Союз, Північна Корея і Куба навчають терористів і фінансують їхні операції в з'єднаних державах. Я сумніваюся, що Ніксон взагалі що щось знав про ЕПД, не кажучи вже про підозру, що він є проти президента. Ми піддалися такому ж е, впливу дезінформації під час війни в Перській Затоці, коли повідомляється, що терористи всіх мастей мають намір вторгнутися в з'єднані держави і підірвати все, що тільки можна. Президент Ніксон був буквально занурений в темряву невідання. Він навіть не знав, що Девід Янг, учень Кісінджера, працював в підвалі Білого Дому, стеречи за витоками інформації. Як Янг закінчив Оксфорд і був довгий час пов'язаний з Кісінджером через фірми круглого столу, такі як юридична фірма Milbank Tweed. Президент Ніксон не був гідним противником сил, що виступили проти нього під керівництвом Мі-6 і КМС, ем а отже, британської королівської сім'ї. Що стосується отергейської справи, тут Ніксон був винен тільки в то в одному. Він не знав, що когось навколо нього. Коли Джеймс Маккорд дізнався судді Джону Сіріка, Ніксону мало би стати ясно, що Маккорд веде подвійну гру. Йому слід було би поставити питання про постійні зв'язки Кісінджера з Маккордом. Це перешкодило б розвитку подій і викликало б крах усієї отергейської операції Мі-6. Ніксон не зловживав своєю президентською владою. Його вина в тому, що він не захистив Конституцію з'єднаних держав і не звинуватив пані Кетрін Мейер Грехен і Бена Бредлі в змові з метою підготовки перевороту. Родовід Кетерін Мейер Грехен була дуже, був дуже сумнівним, що незабаром виявила б навіть Джесіка Флетчер з серіалу Вона написала вбивство. Але навіть знаючи це, контролери з круглого стілу докладали відчайдушні зусилля, що правда не вийшла назовні. Роль Вашингтон Пост в тому, щоб підігрівати пристрасті за допомогою безперервних викритів викритів, створюючи атмосферу суспільної недовіри президенту Ніксону навіть за відсутності будь-яких доказів його провини. Величезна влада, преси, яку вірно передбачали Ліпман і. Бернейс виразилася в тому, що пані Грехем давно підозрювана у вбивстві свого чоловіка Філіпа Грехема. Була представлена як цілком допорядна особа іншими зрадниками, яким слід було, було б звинувати в закладі державній зраді. Були Кісінджер, Хейк, Гальперен, Елсберг, Янг, Маккорд, Джозеф Каліфана і Хомський з ІПД а також агенти ЦРУ, які проникли в будинок Маккорда і спалили всі його папери. Слід ще раз повторити, що Watergate, як і багато інших операцій, які ми не маємо можливості писати тут, продемонстрував повний контроль комітету 300 над з'єднаними державами. Хоча Ніксон водив кампанію з такими людьми, як Ерл Уоррен і деякими босами мафії, які побудували будинок Уоррена. Це не означає, що його потрібно було принизити і зганьбити за допомогою уотергейтського скандалу. Мене любов до Ніксона пояснюється тим, що він з готовністю підписав в 72-му році ганебний договір щодо обмеження систем протиракетної оборони його приятельські стосунки з Леонідом Брежневим. Однією з найбільш прикрих невдач у цій цій справі виявилася нездатність викрити брудну роль агентства Інтертел. Мерзенова приватного розвитного агентства компанії Corning Group, яке організувала виток інформації за торгівськими матеріалами Едварду Кеннеді. Приватні розвідувальні агентства на зразок Інтертел не мають права на існування в з'єднаних державах. Вони представляють загрозу нашому праву на приватне життя і ображають вільних людей. Провина повинна також лягти на тих, хто, як передбачалося, повинен був захистити президента Ніксона від накинути на нього сталевої мережі ізоляції. Серед відданих Ніксону людей було надто мало фахівців з розвідки, які до того ж не знали, як ретельно розробляються операції бритійських розвідслужб. Вони фактично навіть не мали жодного уявлення, що вся отергейська справа була операцією бритійської розвідки. Лотергейська справа представляла собою державний переворот і змову проти Сполучених Штатів Америки, як і вбивство Джона Кеннеді. Хоча сьогодні цей факт не визнається, я впевнений, що коли всі будуть секретні документи, зрештою будуть опубліковані, в історії буде зафіксовано, що ці дві змови одна проти Кеннеді, а інша проти Ніксона. Дійсно існували, що в результаті них були значно підірвані ті інститути і основники грунтується Республіка З'єднаних Держав. Людина, яку дійсно варто затарбувати, як зрадника, яка найбільше вина в антиурядовій діяльності, це генерал Олександр Хейк. Цей клерк, штабний полковник, який за всю свою паперову кар'єру жодного разу не командував військами на полі бою, був несподівано висунутий на політичну сцену невидимим паралельним урядом вищого рівня. Президент Ніксон одного разу відгукнувся про нього як про людину, яка просила дозволу у Кісінджера навіть для того, щоб сходити в туалет. Хейк був продуктом круглого столу. Він був помічений членом круглого столу Джозефом Каліфано, однією з найбільш довірених осіб її величності в з'єднаних державах. Джозеф Каліфано, що був юрконсультантом демократичної національної конвенції інтерв'ював Альфреда Болдуїна, одного з водопровідників, фактично за місяць до того, як відбулося нічне вторгнення. Каліфана виявився достатньо дурним, щоб написати меморандум про свою бесіду з Болдуїном, в якому містилися деякі деталі про минуло Маккорда. Також говорилося, чому Маккорд включив Болдуїна в свою команду. Найгірше те. Меморандум Каліфана містив детальну розшифровку прослуханих телефонних розмов між Ніксоном і комітетом з переобрання. Це все відбулося перед вторгненням. Каліфана варто було б звинувати в десятці федеральних злочинів, але замість цього він втік від відповідальності за скоєні злочини. Лицемір Сем Ервін не дозволив Фреду Томпсону ради меншини представити ці переконливі докази за на отродецьке слуханнях, під сміховинним приводом, що вони занадто гіпотетичні. За наказом круглого столу Кісінджер зробив полковника Хейга чотиризірковим генералом зі швидкістю метеора. Це просування по службі було найшвидшим аналог військової історії з держав, в результаті переступив через голову більше 280 армійських генералів і вищих офіцерів з'єднаних держав. В результаті цього просування Хейга по службі 25 старших генералів були змушені піти у відставку. В нагороду за зраду президента Ніксона і Сполучених Штатів Хейг згодом отримав престижну посаду головнокомандувача силами організації Північно-Атлантичного договору. Хоча він був найбільш некваліфікованим командувачем, який будь-коли займав цю, цей піст. Тут він знову переступив через голову понад 400 старших генералів з країн НАТО і з'єднаних держав. Коли новина про це призначення дійшла до вищого командування Радянських Збройних сил, маршал Огарков викликав трьох своїх вищих генералів. Варшавського договору з Польщі та Східної Німеччини. Вони весело вітали один одного з і розпівали шампанське до самої ночі. Весь час перебування Хейга на посаді командувача силами НАТО, професійні елітні кадри, радянських збройних сил, люди, які завжди були тільки професійними військовими, сталося до Хейга вкрай зневажливо, відкрито називали його офіс-менеджером НАТО. Вони знали, що Хейг зобов'язаний своїм призначенням КМС, а не військовим з'єднаних держав. Нехай стане відомо, що перш ніж покинути Вашингтон в результаті нового військового призначення, Хейк разом з Кіссінджером практично зруйнували адміністрацію президента З'єднаних Держав. Той хаос, який залишили за собою Кіссінджер і Хейк після Отергейту, наскільки мені відомо, так і не був належним чином відображений в документах після державного перевороту в квітні 73 року. Хейк за наполяганням КМС фактично став на чолі уряду з'єднаних держав. Хейк залучив 100 агентів Крулова Столу з, Брукінг, з Брукінгса, інститут політичних досліджень і ради з міжнародних відносин, яких він достав на вищі державні посади в Вашингтоні. Ці люди, які і сам Хейк повністю підпорядковувалися іноземній державі. В ході подальшої катастрофи адміністрацію Ніксона була розірвана на шматки, а разом, разом з нею з'єднана держава Америки відкинувши благочестиву банальності удавання з. Приводу захисту Конституції сенатор Сем Ервін зробив набагато більше для зміни з'єднаних держав, ніж все, що приписується президенту Ніксону. І з'єднані держави, ще не оговталися від майже смертельної рани у Торгейту, Операція замовлена комітетом 300 і виконана КМС круглим столом і безпосередніми контролерами з числа офіцерів резидента в мі 6 в з'єднаних державах. Те, як президент Ніксон був спочатку ізольований, оточений зрадниками, а потім позбавлений волі до опору, буквально відповідає тавістокській методології встановлення повного контролю над особистістю, сформульованій головним тавістокським теоретиком доктором Куртом Левіном. У цій книзі я вже частково викладав методологію Левіна, але з огляду на типовість прикладу випадку президента Річарда Ніксона, я думаю, її варто повторити. Один з головних методів придушення морального духу за допомогою стратегії залякування полягає в точному дотриманні такої тактики. Потрібно тримати людину в стані невизначеності щодо її поточного положення і того, що її може очікувати в майбутньому. Крім того, якщо особисті коливання між суворими дисциплінарними заходами і обіцянку, обіцянку гарного поводження у купі з поширенням суперечливих новин роблять когнітивну структуру ситуації неясною, то людина втрачає уявлення і впевненість в тому що приведе її якийсь конкретний план до бажаної мети, або ж навпаки, віддаліть від неї. Це майже відбувається в час даної пляндемії. В таких умовах навіть ті особистості, які мають чіткі цілі і готові піти на ризик, виявляються паралізованими сильним внутрішнім конфліктом щодо того, що слід робити. Кісінджер і Хек слідували тевістовським посіб... посібникам. Буквально в результаті ми отримали збитого з пантелику, переляканого і повністю деморалізованого президента Ніксона, для якого єдиним можливим виходом, як йому підказав Хейк, було піти у відставку. У 83-му році я написав дві роботи Тавістокський інститут Крила зла і смерті. Тавістокський інститут британський контроль над політикою з'єднаних держав. Засновані на тавістовських секретних посібниках, які потрапили в мої руки. У цих роботах методи і дії Тавістовського інституту описані досить докладно. Тавістовські методи, використані для зміщення Ніксона, виявилися настільки ефективними, що нарід нашої країни сліпо повірив на клеп дезінформацію, штучно підлаштовану підлаштовані ситуації, що видаються змовниками за правду, в той час як Уотергейт від початку до кінця був заснований на діявольській брехні. Це важливо підкреслити, бо ми, звичайно, не бачили останню операцію Уотергейського типу. Які ж були порушення президента Ніксона, які нібито заслугували на імпічмент, які незаперечні докази повинні були підкріпити обвинувачення? Спочатку про незаперечні докази. Вся ця інфікція була роздута Кісінджером і Хейгом навколо магнітофонного запису від 23 червня, за допомогою якої Хейк переконав Ніксона здатися Ліон Ліону Яворському. Кейк Годинова переконав президента Ніксона в тому, що цей магнітофонний запис погубить його, оскільки він, поза сумнівом, доводить провину Ніксона в серйозних порушеннях його співучість у Вотергейській змові. Перша реакція Ніксона на доводи Хейга була наступною. Це абсолютна нісенетниця. Не слід віддавати цьому великого значення. Але Хейг наполягав на своєму, поки не переконав Ніксона в тому, що він не зможе успішно захиститися перед Сенатом. І на це. І це на основі тільки цього запису від 23 червня. Як же Хейг виконав свою місію, діючи за створеним для нього його контролерами з круглого стілу сценарієм? Хейк підготував невідредаговану розшифровку магнітофонового запису з незаперечними доказами. Насправді це запис не містив нічого такого, що президент Ніксон не зміг би пояснити. Відчуваючи це, Хейк поширив невідредагований і офіційно підтверджений текст запису серед найстійкіших прихильників Ніксона в Білому домі і в Сенаті, а також серед керівництва республіканської партії. Цей текст, що супроводжувався такими коментарями, як незаперечний вбивчий доказ, що виходить від довіреного помічника Ніксона мав ефект сокола, що обрушився на зграю голубів. Прихильники Ніксона запанікували і розбіглися, шукаючи прикриття. Після цих підривних антидержавних дій Хейк викликав у свій офіс конгресмена Чарльза Вікінса твердого прихильника Ніксона, який погодився очолити боротьбу в палаті представників, щоб перешкодити процедурі імпічменту. Хек повідомив йому явну брехню про те, що боротьба програна. Після цього Вігінс втратив інтерес до захисту Ніксона. Вираючи, Ніксон сам погодився здатися. Таким же чином Хек діяв із сенатором Гріфіном, провідним прихильником президента в Сенаті. В результаті зрадницьких антидержавних дій Хейка, сенатор Грифін написав ліс президента Ніксону закликаючи його піти у відставку. три арбітром світовій банківській справі на секретній зустрічі. В січні передувала більш рання зустріч в жовтні 82 року, на якій були присутні представники 36 найбільших банків світу. Зустріч відбулася в Нью-Йорку в отелі Віста. Рівень охорони і безпеки до зустрічі 26-27 жовтня просто безпрецедентним. Ця рання зустріч групи Дічлі теж пройшла з порушенням законодавства з'єднаних держав. Звертаючись до присутніх, сер Гаррет Левер сказав, що до 2000 року з національним суверенітетом необхідно покінчити як з архаїчним пережитком минулого. З'єдна держава повинна бути скоро усвідомити, що коли МВФ візьме контроль в свої руки, їхнє положення не буде відрізняється від, від положення країни третього світу, сказав сер Гарольд. Пізніше делегатам повідомили, що плани призначити МВФ контролером фіскальної політики з'єднаних держав будуть готуватися для подання НАТО з'єднаних держав до 2000 року. Рімер де Девріс, виступаючи від імені Морган Гаранті, сказав, що з'єднаним державам час стати членом банку міжнародних розрахунків. З'єднаним державам слід переглянути свої 50-літні вагання, заявив Девріс. Деякі бритійські та німецькі банкіри, побоюючись порушень законодавства з'єднаних держав, сказали, що група дічлі є ні чим іншим, як комітетом з врегулювання проблем обмінних курсів валют. Фелікс Рогатін також говорив про гостру необхідність. Внесення змін до банківського законодавства з'єднаних держав, тим, щоб МВФ зміг грати більш суттєву роль в цій країні. Рогатін очолював банк Лазард Фререс, банк римського клубу, що входив до складу Eagle Star Group, з якою ми вже знайомі, члени кругового столу Вільям Огден і Вернер Станк. Є з ентузіазмом підтримали відмову зійних держав від свого фінансового суверенітету на користь МВФ і банку міжнародних розрахунків. Делегати, які представляли групу Альфа банк масонської ложі Пі-2. Сказали, що з'єднаним державам потрібно змусити підкоритися вищій владі СТО банку. Перш ніж почнеться реальний рух до знову СТО ладу. 8 січня 83-го року перед великою зустрічею 10-11 січня в Білому домі був прийнятий Ганс Фогель. Один з провідних членів Римського клубу Президент Рональд Рейган запросив Джорджа Шульца, Каспера Вайнбергера, Джорджа Кеннона і Лен Кіркланд бути присутніми на своїй зустрічі з Фогелем. Який пояснив президенту Рейгану мету і завдання групи Дічлі. З цього дня президент Рейган круто змінив свою позицію, став працювати з різними агентствами комітету Сочі, зробити МВФ і БМР органом управління внутрішньої і зовнішньої гуманітарної політики з'єднаних держав. Шлюз. Висновок. Невидимий уряд Комітет 300 вчинив величезний тиск на Америку, щоб змінити її в гіршу сторону. Америка останній бастіон свободи, поки нас не позбавлять нашої свободи. Прихід до влади з того уряду значно ускладнений. Створення єдинствового уряду дуже складна справа, що вимагає величезного досвіду і навичок організаторських здібностей, контролю над урядами різних країн і їхньою політикою. Єдина організація здатна більш-менш успішно впоратися з такою гігантською задачею, яку ми до 300 ми вже бачили близько пішов до повного успіху. Боротьба людства проходить насамперед у духовному плані. На жаль, християнські церкви стали просто соціальними клубами, керованими безмірно злодійською всесвітньою радою церков. Чиї витоки лежать не в Москві, а в Лондонському сіті, як ми побачимо зі схеми в кінці книги, які представлена структура церквістового уряду. Ця установа була створена в 20-му році як засіб проведення політики сітового уряду. Вона є символом здібності і можливості комітету 300 з довгострокового планування. Ще однією словмисною організацією за структурою і призначенням, аналогічною Всесвітній Раді Церков, є так званий Союз турбованих вчених, заснований тристоронньою комісією, фінансованим благодійним фондом Карнегі, фондом Форде і Аспінським інститутом. Ця група веде боротьбу, щоб запобігти створенню соєдними державами, ефективного засобу стримування радянських в космосфері, лазерною зброєю космічного базування, яка з космосу може вражати будь-які сили на території цієї держав або в будь-якому іншому місці. Американська програма SOE Strategic Defense Initiative була призначена протистояти загрозі радянської космічної лазерної системи, яка існує в всупереч запевнення, що комунізм мертвий. Радянський представник Іван Гарбатов сказав на зустрічі Союзу стурбованих вчених, що дуже важливо протистояти програмі Сої. Тому що якщо програма Сої почне втілюватися, це буде військова катастрофа. Рік за роком Союз стурбованих вчених протистоїть будь-якому бюджету, який місяць асігнування на життєво важливу програму Сої. Справа дійшла до того, що в кінці 91-го року в бюджеті не вистачає коштів для фінансування навіть мінімально необхідних до досліджень, не кажучи вже про розміщення системи на орбіті. Союз турбованих учених, вчених управляється КМС, ем наповнений агентами бритійської мішисті. Немає жодного аспекту життя в Америці, який би не був під наглядом невидимого уряду комітету 300 і не скерував себе ним в потрібному напрямку. Немає жодного обраного чиновника або політичного лідера, який би не підкорявся його владі. До сих пір ще жодна людина не уникла жорстокого покарання за непокору таємним правителям, які не вагаючись роблять з будь-якого жахливий приклад для інших, включаючи президентів Східних держав Америки. Рука комітету 300 помітна всюди, починаючи з 1776 року коли Єремія Бентам і Вільям Петті, граф Шелнбурський, розпалені тріумфом французької революції, яку вони планували і здійснювали, були покликані бритійською короною, щоб використовувати свій спільний досвід проти американських колоністів. І було помітно і в 1811 році, коли британці розграбували і спалили Вашингтон, знищивши секретні документи, які викрили б їхні зрадницькі підривни дії проти молодих східних держав. Аж до тургенської диверсії проти президента Ніксона і вбивства президента Кеннеді. Ця книга це спроба відкриття очі американському народу на жахливу правду, яка полягає в тому, що ми не є незалежною країною, незалежним народом. Ми не, ми не були ним, ними ніколи, оскільки нами керував невидимий уряд комітет 300. Шлюз. Додатки колишні і нині діючі установи та організації комітету 300, а також ті, що перебувають під безпосереднім його контролем. Academy for Contemporary Problems, Africa Fund, Agency of International Development, Albert Previn Foundation, Alliance Israelite Universelle, American Civil Liberties Union, American Council of Race Relations, American Defense Society, American Press Institute. American Protective League, Anti-Defamation League, Arab Bureau, Arab Care Committee, ARCA Foundation, Armor Research Foundation. Arms Control and Foreign Policy Caucus. Arthur D. Little Inc., Asian Research Institute, Aspen Institute, Association for Humanistic Psychology, Augmentation Research Center, Baron der Hirsch Fund, the Hirsch Rothschild Fund, Battle Memorial Institute, Berger National Foundation, Berlin Center for Future Research, Bilderbergers, Black Order, Boycott Japanese Good Conference, British Newfoundland Corporation, British Royal Society, Brotherhood of Cooperative Commonwealth, Bureau of International Revolutionary Propaganda. Canadian Jewish Congress, Cathedral of St. John the Divine, New York. Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Center for, for Constitutional Rights, Center for Cuban Studies, Center for Democratic Institutions, Center for International Policy, Center for the Study of Responsive Law, Christian Socialist League, Chini Foundation, Club of Rome, Common Forum, Committee for the Next 30 Years, Committee of 40, Committee of National Morale, Committee to Frame a World Constitution, Communist League, Congress of Industrial Organizations, Council of Foreign Relations, David Sasson Company, De Beers in Consolidated Mines, Democratic League of Brussels, East India Committee of 300, Economic and Social Control, Envi Environmental Fund, Environmentalist Inc. Isalian Institute, Fabian Society, Federation of American Zionists, Fellowship for a Christian Social Order, Fellowship of Reconciliation, Ford Foundation, Fordham University Institution Educational Research, Foundation for, for National Progress, Garland Fund, German Marshall Fund, governing body of the Israelite religious community. Gulf South Research Institute. Kagana, Гарвард University, Girls Fire Club, Horace Mann League, Hudson View, Hudson Institute, Hudson Bay Company, Imperial College University of London, Industrial Christian Fellowship, Institute for Brain Research, Institute for Pacific Relations, Institute for Policy Studies, Institute for Social Research, Institute for the Future, Institute for World Order, Institute on Drugs, Crime and Justice, Inter Alpha, Inter American Social Development Institute, International Institute for Strategic Studies, Interreligious Youth Colloquium, IRGU, Knights of Malta, League of Nations, Logistics Management Institute. London Board of Deputies of British Jews, London School of Economics, Mary Carter Pen Company, Massachusetts Institute of Technology, Mellon Institute, Metaphysical Society, Milner Group, Mokata Metals, Mont Pelerin Society, NACP, National Action Research of Military, National Center for Productivity Institute, National Council of Churchill, Churches, National Opinion Research Center. National Training Laboratories, New Democratic Coalition, New World Foundation, New York Rand Institute, Normal, North Atlantic Treaty Organization, Odd Fellows, Odd Order of St. John of Jerusalem, Order of the Golden Dawn, Oxfam, Oxford Univac, Pacific Studies Center, Palisades Foundation, Peninsula and Orient Navigation Company, Permindex, Princeton University, RAND Corporation, RAND School of Social Sciences, Research Triangle Institution, Ross Scholarship Committee, Rio Tinto Zinc Company, Riverside Church Disarmament Program, Round Table, Royal Institute for International Affairs, Russell Sage Foundation, San Francisco Foundation, Sharps Pixley Award, Social Science Research Council, Socialist International, Socialist Party of the United States, Society for Promotion of Study of Religions, Society of Heaven, Soviet State Committee for Science and Technology, Stanford Research Institute, Stockholm International Peace Research Institute, San Yat-sen Society, Systems Development Corporation, Tavistock Institute of Human Relations. Tempo Corporation, The Hyatt Wealth International, The Public Agenda Foundation, The Quality of Life Institute, Theosophist Society, Tula Society, Transatlantic Council, Trilateral Commission, U.S. Association of the Club of Rome, U.S. Institute of, for Peace, Union of Concerned Scientists, Unitar, University of Pennsylvania Wharton School. Warburg James P. and family. Western Training Laboratories. Wilton Park. Women's Christian Temperance Union. Wang Hong Hong Kong Work in America Institute, World Council of Churches. Шлюз. Арбітром світовій банківській справі на секретній зустрічі. В січні передувала більш рання зустріч в жовтні 82 року, на якій були присутні представники 36 найбільших банків світу. Зустріч відбулася в Нью-Йорку в Отелі Віста. Рівень охорони і безпеки 2026 27 жовтня просто безпрецедентно. Ця організація групи дічлі теж пройшла з порушенням законодавства звірних держав. Звертаючись до присутніх сер Гарольд Леверслав, що до 2000 року з національним суверенітетом необхідно покінчити як з архаїчним пережитком минулого. З'єдна держава повинна бути скоро усвідомити, що коли МВФ візьме контроль своїх рук, їхнє положення не буде. Відрізняється від, від положення країни третього світу, сказав сер Гарн. Пізніше делегатам повідомили, що плани призначити МВФ контролером фіскальної політики з'єднаних держав будуть готуватися для подання НАТО з'єднаних держав до 2000 року. Рімер де Девріс, виступаючи від імені Морган Гаранті, сказав, що з'єднаним державам час стати членом банку міжнародних розрахунків. З'єднаним державам слід переглянути свої 50-літні вагання. Це Девріс. Деякі бритійські та німецькі банкіри, побоюючись з порушень законодавства з'єднаних держав, сказали, що група Діч є ні чим іншим, як комітетом з регулювання проблем мобільних курсів валют. Фелікс Рогань також говорив про гостру необхідність. Внесення змін до банківського законодавства з'єднаних держав, тим, щоб МВФ зміг грати більш суттєву роль в цій країні. Рогатін очолював банк Лазар. Фререс, банк римського клубу, що входив до складу Eagle Star Group, з якого ми вже знайомі, члени кругового столу Вільям Огден і Вернер Станк з ентузіазмом підтримали відмову з'єднаних держав від свого фінансового суверенітету на користь МВФ і банку міжнародних розрахунків, делегати, які представляли групу Альфа, банк масонської ложі Пі-2. Сказали, що з'єднаним державам потрібно змусити підкоритися вищій владі ставового банку, перш ніж почнеться реальний рух знову нового ставового ладу. 8 січня 83 року перед великою зустрічею 10-11 січня в Білому домі був прийнятий Ганс Фогель. Один з провідних членів Римського клубу. Президент Рональд Рейган запросив Джорджа Шульца, Каспара Вайнбергера, Джорджа Кеннена, Елен Кіркла бути присутніми на своїй зустрічі з Фогелем, який пояснив президенту Рейгану мету і завдання групи Дічлі. З цього дня президент Рейган круто змінив свою позицію, став працювати з різними агентствами Комітету 300, щоб зробити МВФ і БМР органами управління внутрішньої і зовнішньої монетарної політики з'єднаних держав. Шлюз. Висновок. Невидимий уряд комітет 300 вчинив величезний тиск на Америку, щоб змінити її в гіршу сторону. Америка останній бастіон свободи. І поки нас не позбавлять нашої свободи, прихід до влади ставого уряду буде значно ускладнений. Створення єдиного уряду дуже складна справа, що вимагає величезного досвіду і навичок організаторських здібностей, контролю над урядами різних країн і їхньою політикою. Єдиною організацією здатна більш-менш успішно впоратися з такою гігантською задачею, як комітет 300, і ми вже бачили, як близько підійшов він до повного успіху. Боротьба людства проходить насамперед у духовному плані. На жаль, християнські церкви стали просто соціальними клубами, керованими безмірно злодійською всесвітньою радою церков. Чиї витоки лежать не в Москві, а в Лондонському Сіті, як ми побачимо зі схеми в кінці книги, в якій представлена структура церквістового уряду. Ця установа була створена в 20-му році як засіб проведення політики стового уряду. Вона є символом здібності і можливості комітету 300 з довгострокового планування. Ще однією зловмисною організацією за структурою і призначенням аналогічною Всесвітній Раді Церков є так званий Союз турбованих вчених, заснований тристоронньою комісією, фінансованою благодійним фондом Карнегі. Фондом Форда і Аспінським інститутом. Ця група веде боротьбу, щоб запобігти створенню з'єднаними державами, ефективного засобу стримування радянських космосфер. Лазерна зброї космічного базування, яка з космосу може вражати будь-які сили на території з'єднаних держав або в будь-якому іншому місці. Американська програма СОІ Strategic Defense Initiative була призначена протистояти загрозі радянської космічної лазерної системи, яка існує всупереч запевненням, що комунізм мертвий. Радянський представник Георгій Арбатов сказав на зустрічі Союзу стурбованих вчених, що дуже важливо протистояти програми Сої, тому що якщо програма Сої почне втілюватися, це буде військова катастрофа. Рік за роком Союз стурбованих вчених протистоїть будь-якому бюджету, який містить асігнування на життєво важливу програму Сої справа дійшла до того, що в кінці 91 го року в бюджеті не вистачає коштів для фінансування навіть мінімально необхідних до досліджень, не кажучи вже про розміщення системи на орбіті. Союз турбованих учених, вчених управляється КМС, наповнений агентами бритійської мі 6 немає жодного аспекту життя в Америці, який би не був під наглядом невидимого уряду комітету 300 і не скерував себе ним в потрібному напрямку. Немає жодного обраного чиновника або політичного лідера, який би не підкорявся його владі до сих пір, ще жодна людина не уникла жорстокого покарання за непокору таємним правителям, які не вагаючись роблять з будь-кого жахливий приклад для інших, включаючи президентів Східних держав Америки. Рука комітету 300 помітна всюди, починаючи з 1776 року, коли Єремія Бентам і Вільям Петті, граф Шелнбурський, розпали тріумфом французької революції, яку вони планували і здійснювали, були покликані бритійською короною, щоб використовувати свій спільний досвід проти американських колоністів. І було помітно і в 1811 році, коли британці розграбували і спалили Вашингтон знищивши секретні документи, які викрали б їхні зрадницькі підривні дії проти молодих східних держав. Аж до турецької диверсії президента Ніксона і вбивства президента Кеннеді. Ця книга це спроба відкриття очі американському народу на жахливу правду, яка полягає в тому, що ми не є незалежною країною, незалежним народом. Ми не ми не були ним ними ніколи, скільки нами керував невидимий уряд комітету 300. Час. Додатки. Колишні і нині діючі установи та організації Комітет 300, а також ті, що перебувають під безпосереднім його контролем. Academy for Contemporary Problems, Africa Fund, Agency of International Development, Albert Previn Foundation, Alliance Israelite Universelle, American Civil Liberties Union. American Council of Race Relations, American Defense Society, American Press Institute, American Protective League, Anti-Defamation League, Arab Bureau, Arab Care Committee, ARCA Foundation, Armor Research Foundation, Arms Control and Foreign Policy Caucus, Arthur D. Little Inc., Eisen Research Institute, Aspen Institute, Association for Humanistic Psychology, Augmentation Research Center, Baron der Hirsch Fund, the Hirsch Rothschild Fund, Battery Memorial Institute, Berger National Foundation, Berlin Center for Future Research, Bilderbergers, Black Order, Boycott Japanese Good Conference, British Newfoundland Corporation, British Royal Society, Brotherhood of Cooperative Commonwealth, Bureau of International Revolutionary Propaganda, Canadian Jewish Congress, Cathedral of St. John The Divine, New York, Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Center for, for Constitutional Rights, Center for Cuban Studies, Center for Democratic Institutions, Center for International Policy, Center for the Study of Responsive Law, Christian Socialist League, Chini Foundation, Club of Rome, Common Forum, Committee for the Next 30 Years, Committee of 14, Committee of National Morale, Committee to Frame a World Constitution, Communist League, Congress of Industrial Organizations, Council of Foreign Relations, David Sasson Company, De Beers in Consolidated Mines, Democratic League of Brussels, East India Committee of 300, Economic and Social Control, Environmental Fund, Environmental Environmentrist Inc., Isalian Institute, Fabian Society, Federation of American Zionists, Fellowship for a Christian Social Order, Fellowship of Reconciliation, Ford Foundation, Fordham University Institution Educational Research, Foundation for, for National Progress, Garland Fund, German Marshall Fund, governing body of the Israeli religious community, Gulf South Research Institute, Haganah, Harvard University, Hellfire Club, Horace Mann League, Hudson Gill, Hudson Institute, Hudson Bay Company, Imperial College University of London, Industrial Christian Fellowship, Institute for Brain Research, Institute for Pacific Relations, Institute for Policy Studies, Institute for Social Research, Institute for the Future, Institute for World Order, Institute on Drugs, Crime and Justice, Inter Alpha, Inter American Social Development Institute, International Institute for Strategic Studies, Inter-Religious Peace Colloquium, Irgun, Knights of Malta, League of Nations, Logistics Management Institute, London Board of Deputies of British Jews, London School of Economics, Mary Carter Pen Company, Massachusetts Institute of Technology, Mellon Institute, Metaphysical Society, Milner Group, Mokata Metals, Mont Pelerin Society, NAC, National Action Research of Military, National Center for Productivity Institute, National Council of Church, churches, National Opinion Research Center. National Training Laboratories, New Democratic Coalition, New World Foundation, New York Rand Institute, NORMA, North Atlantic Treaty Organization, Odd Fellows, Odd Order of St. John of Jerusalem, Order of the Golden Dawn, Oxfam, Oxford Univac, Pacific Studies Center, Palisades Foundation, Peninsula and Orient Navigation Company, Permindex, Princeton University, RAND Corporation, RAND School of Social Sciences, Research Triangle Institution, Ross Scholarship Committee, Rio Tinto Zinc Company, Riverside Church Disarmament Program. Roundtable, Royal Institute for International Affairs, Russell Sage Foundation, San Francisco Foundation, Sharps Pixley Award, Social Science Research Council, Socialist International, Socialist Party of the United States, Society for Promotion of Study of Religions, Society of Heaven, Soviet State Committee for Science and Technology. Stanford Research Institute, Stockholm International Peace Research Institute, San Yat-sen Society, Systems Development Corporation, Tavistock Institute of Human Relations. Tempo Corporation, the Hyatt Wealth International, the Public Agenda Foundation, the Quality of Life Institute, Theosophist Associated, Tool Society, Transatlantic Council, Trilateral Commission, U.S. Association of the Club of Rome, U.S. Institute of, for Peace, Union of Concerned Scientists, Unitar University of Pennsylvania Wharton School, Warburg James P. and Family, Western Training Laboratories, Wilton Park, Women's Christian Temperance Union. Wang Hong Hong Company. Work in America Institute, World Council of Churches. Шлюз. Проблем. Так зване Дельфійське бюро вирішують, що є нормальним, а що ні. І готують документи з викладом позицій, на основі яких уряд направляється в потрібному напрямку, щоб обезголовити такі групи. як, наприклад, люди, що створюють громадське заворушення. Це можуть бути патріотичні групи, що вимагають скасування прогресивних податків або неухильне дотримання їхнього правильності зброї. Рекомендації інституту включають лібералізацію. закон законодавства про аборти, поширення вживання наркоти, сплату мит з автомобілів, що в'їжджають на територію міст, навчання контрацепції в школах, обов'язково обов'язкову реєстрацію вогнепальної зброї. Інститут також рекомендує вважати вживання наркоти кримінальним злочином, легалізувати підплатити студентам за успіхи в навчанні, передати зональний контроль у відданні влади, штатів, видавати окреме запланування сім'ї. І навіть пропозиція в стилі полпоту з Камбоджі створювати нове поселення в сільській місцевості. Зараз очевидним є той факт, що багато цілі поставлених інститутом майбутнього, вже повністю досягнуто і реалізовано. Інститут for Policy Studies ІПД, який входить до складу Великої Трійки, з самого початку своєї діяльності займається формуванням і зміну зовнішньої внутрішньої політики з'єднаних держав. Він був заснований організаціями, перебували під контролем Джеймса Варбурга і Ротшильда в з'єднаних державах, підтриманим Бетраном Раслом, бритійським соціалістами через їхні мережі агентів а в Америці, Лігу індустріальної демократії, в якій Леонар Уткок грав провідну закулісну роль. Серед місцевих провідних діячів Ліги індустріальної демократії ми бачимо консерватора Джин Кірпатрік, Єрвіна Суала з АД Юджина Ростов, учасник переговорів з контролю за збройними, Лен Керкленд, проспілковий лідер і Альберта Шенкера. Для суто формальних цілей БД був офіційно зареєстрований в 63-му році Маркусом Раскіном і Річардом Барнатом, які пройшли повний курс підготовки в Тавістокському інституті велика частина фінансування дійшла від компаньонів Ротшильда в Америці, зокрема від компанії сім'ї Джеймса Варбурга, фонду сім'ї Штерн і фонду Самуїла Рубіна. Самуїл Рубін офіційно перебував у комуністичній партії. Він на собі торговельну марку Фаберже і сколотив багатство від імені Фаберже. Цілі ПД визначається програма, викладеною для нього бритійським круглим столом. Програма ця в свою чергу виходила з Тавістовського інституту. Причому одним з її центральних пунктів було створення низових організацій в нових лівих узірних державах. ІПД повинен був породити боротьбу, чвари і безладі. Він повинен був привести до поширення хаосу, подібному до лютуючої лісової пожежі. У його задачі входило насадження ідеалів радикально лівого нігілістичного соціалізму. Підтримка нестримного вживання наркотин всіх відів. Інститут повинен був діяти в якості великої палиці для пиття політичного істеблішменту з'єднаних держав. Під контролем Барната і Раскіна були найрізноманітніші спільні елементи, особисто такі як Чорні Пантери, Даніел Елфберг, члени ради з питань національної безпеки, Альпери, Пінеру, The Weatherman Underground. рух Венцеремос, а також виборчий штаб кандидата Джорджа Макговерна. Не було завдання, яке було б занадто складним для ЕПД і його контролерів. Вони брали за все і досягали успіху. Візьміть для прикладу змову викрадення Кісінджера, якою керував Екбал Ахмед, агент бритійської служби мічі з пакистанського походження, який пройшов через Троц Троцкистська терористична організація, що базувалася в Лондоні. Змова була розкрита ФБР, тож це не знайшло надто далеко. Ахмаджі став директором Транснаціонального інституту, а одного з найвпливовіших агентств типу Д, який як Хамелеон, змінив свою назву. Раніше він називався Інститут расових відносин. Коли оперативні агенти Південно-Африканської спецслужби БОС розкрили те, що він був безпосередньо пов'язаний зі стипендіатами Ротса, Гаррі Тенгеймера і англо-американо-бритійськими інтересами в вірнічно добовній промисловості Південної Африки. У той же самий час БОС також дискредитувала фонд е, Північної Африки з допомогою своїх чисельних впливових лобістських груп на капіталістському пагорбі ПД наполегливо і безжально використовував свою велику палицю для чинення тиску на конгрес і подимає мережу лобістів, які діють нібито незалежно, Насправді справді монолітно. Згуртовані, тож конгресменів обробляють з усіх сторін, нібито різними лобістами. Таким способом МПД може легко змусити окремих членів палати представників і сенаторів голосувати за поточну тенденцію, за природний ход подій, використовуючи людей, що займають ключові пости на капіталістському пагорбі, і буде з них зламати саму інфраструктуру нашої законодавчої системи, порушити хід і руху і принцип дії. Ось один конкретний приклад того, що про що я говорю. В 1975 році один з фахівців ІПД переконав члена Палати представників Джона Кон'єра і 47 членів палани, пала, палати попросити ПД підготувати дослідження з питань бюджету, що проти протистояв проєкту бюджету, який готував президент Джеральд Форд. І хоча прохання не було прийнято в палаті, воно було знову винесено на голосування в 76-му 77-78 роках і підтримана прихильниками ЄПД. Потім в 78 році 57 конгресменів все-таки підписали дозвіл ЄПД розробити проект бюджету. Він був підготовлений Маркусом Раскна. Бюджет Раскна передбачав 50% скорочення витрат на оборону. Пропонував соціалістичну програму забезпечення житлом, яка Конкурували би з е, приватним домовладінням, поступово замінили його і ліквідували іпотечний ринок. Національна служба охорони здоров'я, радикальні зміни в системі освіти, які підірвуть капіталістичний контроль над розподілом знань і деякі інші радикальні ідеї. Вплив ІПД на переговори з обмеження стратегічних озброєнь був головним фактором, який змусив Ніксона підписати зрадницьку угоду щодо обмеження систем протиракетної оборони в році, яка зробила з'єднання держави, фактично беззахисними наперед в майже 10 років в разі атаки міжконтинентальними балістичних ракет. ЄПД став і залишається до сьогоднішнього дня одним з найпрестижніших москових трестів, контролюючи прийняття рішень з питань зовнішньої політики, яку ми народ вважаємо справою наших законодавців підтримуючи войовничі сили всередині країни, маючи зв'язки з революціонерами за кордоном, організуючи такі перемоги, як документи Пентагону, захоплюючи корпоративні структури, стараючись. Стираючи відмінності між підпільними рухами і нормальною політичною діяльністю, проникаючи в релігійні організації, використовуючи їх, щоб сіяти розбіжності в Америці, наприклад, поширюючи радикальну расову політику від підмазку релігії, використовуючи державні засоби інформації для поширення своїх ідей, а потім підтримуючи їх. Інститут політичних досліджень повністю виправдовує те призначення, заради якого він був створений. Stanford Research Institute Джесі Хобсон, перший президент Стенфордського дослідного інституту в 52-му році в своїй промові роз'яснив, в якому напрямку інститут повинен рухатися. Стенфорд е, можна називати одним з діамантів в Тавістовській короні в справі управління з'єднаними державами, заснований в 46-му році, відразу після закінчення Другої світової війни. Він зосередився під керівництвом Чарльза Андерсона на дослідженнях в галузі контролю над свідомістю людей і на науках майбутнього. Там же знаходився фонд Чарльза Кеттерінга. Який розробив програму Зміна образу людини, на якій побудована змова водолія. Головними клієнтами і замовниками Стенфорда спочатку були в основному оборонні відомства, але в міру того, як Стенфорд розвивався, розширювалося і різноманіття його послуг. Організація Applications of Behavioral Scientists to Research Management. Office of Science and Technology. Програма SDI з ведення розвідки в бізнесі. Omnia sul temperaturus et Міністерство оборони ЗДА, Дирекція з оборонних досліджень і інженерних розробок, Міністерство оборони ЗДА, Управління аерокосмічних досліджень. Серед корпорацій, які користувалися послугами Стенфорда, були Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett Packard, Bank of America, McDonnell Douglas, Blight, Eastman Dillon і TRW. Одним з найбільш секретних проєктів Стенфорда була розробка зведення війни з допомогою хімічної і бактеріологічної зброї що ми зараз і бачимо. Стенфордський дослідний інститут активно використовує ресурси ще щонайменше 200 дрібніших мозкових резервуарів, проводячи дослідження всіх гранях життя в Америці. Ця система відома під назвою мережа АПР-АРПА, яка можливо є найбільшим проектом зі становлення повного контролю над життям кожної людини в цій країні. В даний час комп'ютери Стенфорда пов'язане з 2500 е, науково-дослідними сестринськими організаціями, в число яких входить Центральне розвідувальне управління, компанія Bell Telephone Laboratories, розвідувальне управління армії ЗДА, управління військово-морської розвідки, РАНД, Массачусетський технологічний інститут, Гарвардський універ і УКЛА. Стенфорд грає ключову роль в справі створення бібліотеки, ведучий каталог документації АРПА іншими агентствами, а вони вже відомі читачеві, дозволено проводити пошук в бібліотеці SDI за ключовими словами і фразами, знайомитися з джерелами і оновлювати свої базові файли, переводячи їх відповідно з базовими файлами SDI. Пентагон, наприклад, інтенсивно використовував базові файли SDI без сумніву, те ж саме роблять інші агентства уряду ЗДА. Всі пентагонівські проблеми управління і контролю вирішуються в Стенфорді. Хоча ці методи призначені нібито виключно для потреб Збройних сил. Немає абсолютно жодної гарантії, що результати цих досліджень не можуть і не, не будуть застосовуватися в цивільній галузі. Стенфорд відомий своєю готовістю робити все, що заводить, для кого заводить. Я вважаю, що якщо коли-небудь діяльність SDI буде повністю розсекречена, то хвиля гніву і обурення з приводу фактичних результатів його діяльності, швидше за все, призвели до ліквідації цього інституту. Massachusetts Institute of Technology, Alfred Sloan School of Management. Цей провідний інститут зазвичай не розглядається як складова частина Тавістокської системи ЗЗДА. Більшість людей вважають його чисто американською установою, але це далеко не так. MTI Альфред Слоун можна група поділити на такі групи. Сучасна технологія, відносини в промисловості, групова психологія на принципах Левіна, лабораторія з комп'ютерних досліджень НАСА і РК, військово-морська дослідницька група, психологія, динамічні системи. На замовлення римського клубу Форестер і Мідоус написали дослідження межі зростання. Список клієнтів МТІ включає в себе наступні організації American Management Association, American Red Cross, Committee for Economic Development, GTI, Institute for Defense Analysis, NASA, National Academy of Sciences, National Council of Churches, Sylvania, TRW, US Army, US Department of State, US Navy, US Treasury, Volkswagen Company. Діапазон діяльності Інституту оборонного аналізу настільки широкий, що треба було б сотні сторінок, щоб описати проблеми, якими він займається. Інститут оборонного аналізу повністю описаний в моїй книзі про роль, яку відіграють установи та фонди в справі зради інтересів ЗДА. Ця книга буде опублікована на початку 92-го року. RAND Research and Development Corporation. Безсумнівно, Рен це Московий резервуар найбільш цінний в Тевістовській колекції і, можливо, найпрестижніша установа КМС з контролю над політикою з'єднаних держав на всіх рівнях. У сфері інтересів РЕН входить програма міжконтинентальних балістичних ракет, первинний аналіз для формування зовнішньополітичної концепції ЗДА, ініціативи з розробки космічних програм атомова політика СДА, аналіз діяльності корпорацій, сотні різних проєктів у військовій сфері, ЦРУ через використання наркотиків, які змінюють стан свідомості, таких як пейотлі, ЛСД, темна операція МК Ультра, яка триває протягом 20 років. Ось деякі з клієнтів Rent, American Telephone and Telegraph Company, Chase Manhattan Bank, International Business Machine. National Science Foundation, Republican Party, TRW, US Air Force, US Department of Health, US Department of Energy. Послугами РЕН користуються буквально тисячі вільмі солідних компаній, урядових установ і організацій. Перерахувати їх всі просто неможливо серед спеціалізованих підрозділів РЕНД. Є група з вивчення моменту виникнення і напрямку розвитку термоядерної війни, а також з розробки чисельних сценаріїв на основі цих досліджень. Рен, коли звинувачували в тому, що СРСР доречив її розробити умови капітуляції уряду ЗДА. Це звинувачення дійшло прямо до сенатору ЗДА, де воно було підтримане сенатором Саймін Гонтом, який згодом став жертвою статей, які вели на нього потік обурення і презирства під контрольну естеблішменту преси. Основою ж основною ж е, функцією компанії Ренд є промивання мізків, підведаючи підсумки, назву, назву головні та установи ЗДА, що займається промивками мізків на всіх рівнях, включаючи урядові, військові, ділові, релігійні та освітні організації. Brookings Institutions, Hudson Institute, Institute for Policy Studies, Massachusetts Institute of Technology, National Training Laboratories, Rand Research and Development Corporation, Stanford Research Institute, Wharton School at University of Pennsylvania. За моїми джерелами встановлено, що загальне число працівників зайнятих в цих установах становить близько 50 тисяч чоловік, а їхній бюджет сягає 10 мільярдів доларів. Далі от список деяких найбільш всесвітніх організацій комітет 300. Americans for a Safe Israel. Biblical Archaeology Review. Bilderbergers, British Petroleum. Canadian Institute of Foreign Relations, Christian Fundamentalism, Council of Foreign Relations, Egyptian Exploration Society. Imperial Chemical Industries, International Institute for Strategic Studies, Order of Skull and Bones, Palestine Exploration Fund, Poor Knights of Templars, Royal Dutch Shell Company, Socialist International, South Africa Foundation, Tavistock Institute of Human Relations, Temple Mount Foundation, Zatis Club, The Fourth State of Consciousness, the Hermetic Order of the Golden Dawn, The Milner Group, The Nasi Princess, The Order of Magna Matter, The Order of Divine Disorder, The RIA, The Round Table, Trilateral Commission, Universal Freemasonry, Universal Zionism, Vickers Armament Company, Warren Commission, Watergate Committee. Уілтон Парк, World Council of Churches. Колишні і нинішні члени комітету 300. Маркіс об Авергеймі, Дін Ейчсон, Лорд Мічель Едін, Жованні Агнеллі, Дюк оф Альба, Лорд Алдінгтон, Мігель Алеман, професор Аліхон, Альзоп, Family Designate, Альм, е, Хоктон Альморі, Чарльз Андерсон, Роберт Ардерсон, Дуейн Андрес, Лорд Асквіт, John Jacob and successor. descendants of our uh, Paul Austin, Sir Randolph Balfour, Arthur. Lord Ballock, Baron Storm Month, Bancroft, Bering, Barnato, Sir John Barron, Sir Petal Baxendale, Princess Beatrice of Savoy, Lord Beaverbrook, Robert Beck, Sir Harold Billy, Alfred Bate, Anthony Wedgwood Benn, Джон Беннет, Гільберто Беннетон, Ендрю Берті, Сір Валтер Безант, Лорд Ніколас Бетал, Девід Бялькін, Кенг Б'яо, Вільям Бінгем, Джеф Біні, Вільфред Бланк, Франко Осіні Бона Кассі, Фриц Ботчер, Торнтон Бредшоу, Віллі Брент, Кінгмен Бростер, Алестер Бучен, Уоррен Баффет, Вільям Буліт, Едвард Бульвер Літон, Бань МакДжордж Банді, Вільям Банді, Джордж Буш, Джон Кебот, барон Хар... Харальд Ентоні Катча, Sir Джон Кадман, Джозеф Каліфано, Лорд Керрінгтон, Едвард Картер, Донат Кетлін, Лорд Каттон, Віктор Кевендіш, Дюк оф Девоншир, Хаустон Стюарт Чемберлен, Веф Ченг, Георгий Чечерин. Винстон Чорчилль. Цицеrini or family designate. Count Vittoria Cini. Howard Clark. Emory Cleveland. Harland Cleveland. Кліфорд Клерк, Коб... Лорд Кобальт, Зарев Вільям Слон Кофін, Хаос оф Оранж Константія, Купер Джон or Family Designate, Каунт е, Коденхоф Калергі, Лорд Коудрей, Sir Персі Кокс, Лорд Евелін Берінг Кромер, Sir Ерік Кроузер, Сір Мансфілд Камінг, Леонел Куртіс, Вільям Дарсі, Каунт Етін де Вігнон, Джин Дюрок Дайнер, Джон Девіс, Карло де Бенедітті, Дірк де Бруйне, Барон Ален Гюнсберг, Major General Ward Walter de Lamata, Jean de Menil, Ример де Врис, Серфира Филипп Зулуэта, Маркиз Чарльз Луис де Оренберг, Дилано Фэмили Дезельнайт, Дент, Деттердинг, Сир Генри Деттердинг, Count Гутерес де Спадафорес – Sir Eric Drake, Francis Duchenne, Dupont, Duke of Kent Edward, Charles Eisenberg, Nicholas Elliot, William Yandel Elliot, Lord Elsworthy, Victor Farmer, John Forbes, Pierre Foscaro, Sir Arnold French, Sir Hugh Fraser, King of Denmark, Frederick Noin. Lazard Freres, Lamberto Frescobaldi, Friburg Michael. Dennis Gabor, Albert uh, Gallatin, Richard Gardner, Sir Auckland Getz, Sir Ray Getz, Lloyd George, James Giffen, John Gilmer. Джастин Джустиниани, Лорд Гледстон, The Duke of Gloucester, Walter Lockhart Gordon, Peter Grace, Lord Dennis Arthur Greenhill, Sir Dennis Greenhill, Sir Edward Grey, Pierres Gillenhammer, King of, no of Norway Hakon, Sir Douglas Haig, Lord Хам, Річард Бурдон Халден, Лорд Халіфакс, Сір Петер Вікерс Холл, Сір Джозелін Хамбро, Сирил Хамільтон, Аваріл Харіман, Сір Роберт Харт, Артур Харт, Деніс Хіллі, Лорд Хілсбі, Her Majesty Queen Elizabeth II, Her Majesty Queen Juliana, Her Royal Princess Beatrice, Her Royal Queen Margareta, Hazeltine Sir William Hazeltine, Grand Duke of Hesse, Paul Hoffman, William Holland, House of, Bra of House of Hohenzollern, Colonel Mandel House, Sir Geoffrey Howard, Lord King Che, Ken Jameson, Ernst Israel, Jaffet, J. John, John Maynard Keynes, J.J. Jodry, Sir Kate Joseph, Milton Katz, Asher Kaufman, Sir Kenneth Kate, Сир Вильям Джонсон Кэсвин, Лорд Кимберли, доктор Александр Кинг, Грейсон Кирк, Генри Киссинджер, Лорд Хорацио Китченер, Макс Кошен Стэм, Карл Корж, Барон Пьер Ламберт, Джи Лоуренс, Лазар, Левис Лерман, Сир Халлорд Харальд Левер, доктор Курт Левин, Уолтер Липман, Роберт Ливинстон, Брюс Локхарт, Гордон Локхарт, С. Леновиц, Сир Джон Лоудон, Пьепало Лозатто, Лорд of Classford Маккей, Sir Hugo Macetala, Halford MacInder, Harold Macmillan, Jardine Matheson, Giuseppe Mazzini, V. McClaughey, John McCloy, Sir Andrew McFadden, George McHee, Andrew Mellon, Вільям Ларімер Меллон, Франк Мер, Рон Мішенер, Анастас Мікаєн, Лорд Альфред Мільнер, Францис Мітеран, Жун Жен Монет, Самуель Монтегю, Лорд Сибак Орбішоп Как Монтефьорі. Джон Морган, Стюарт Мот, Сир Брайан Эдвард, Маунтен, Сир Деннис Маунтен, Лорд Луис Маунт Баттон, Муза Мунта, Джон Несбит, Юваль Нема, Дэвид Ньюбигин, Лорд Николас э, Овбеталь Никольс, Монтагіо Норман, Лорд О'Брайен of Лотербі, Ангус Оджвіль, Сабуро Окіта, Sir Моріс Олдфілл, Sir Ернест Опенгаймер, Девід Орнсбі Гор, Франко Бонакасі Орсіні, Умберто Ортолані, GPW Остіг'ю. Вільям Палей, Палавачині, Олаф Палме, Пальмест Пальмерстон, Джаколь Джакоб Пальмстієрна, Пао, Річард Піс, Аурелія Печей, Сір Едмонд Пік, Мішель Кардинал Пелегрино, Нельсон Перкінс, Едвард Пестель, Рудольф Петерсон, Петер Петерсон, Джон Петті, Принц Дюк оф Едінбург Філіп, Джордж П'єрсі, Гіфорд Пінчот, Чарльз Пратт, Уотерхаус Прайс, Радзвал, Принц Рен'є, Джон Джакоб Раско, Реканати, Джон Раулингс Рис, Джон Рис, Сир Джон Ренье, Джозеф Реттингер, Сесил Джон Ротс, Дэвид Рокфеллер, Лорд Эрик of Ибсден, Мортон Розенталь, Росто Евген, Лорд Ротмар, Елі Ротшильд, Едмон Де Ротшильд. Or Family Designate. Доктор Роберт Рунчі, Лорд Джон Рассел, Sir Бертранд Рассел, Джон Сент Гоерс, Лорд Сальсбері, Sir Маркус Самюель, М. Джі Сандер, Роберт Сарнов, Стефан Шмідхейні, Ендрю Шонберг, Шрёдер, Джордж Шульц і Шварценбург, Сір Хатлі Шоукрос, Уолтер Шерідан, Рубен Шолох, Сір Персі Сілітоє, Вільям Сімон, Альфред Слон, Ян Смуц, Спелмен, Роберт Спрол, Dr. Stiles, Lord uh, Stamp, David Steele. George Steger, Lord Stratmore, Sir Kenneth Strong, Maurice Strong, Switzerland, Lord Swazling, J.K. Swire, Джитаса, Sir Темпле, Вільям Бойс Томпсон, Лорд Томпсон. Барон Ханс Хенрік Тісен Борнаміса, Лорд Хамфрі Тревелі, Sir Марк Торнер, Тед Торнер, Лорд Тайрон, Віктор Урквіді. Вандербрук, Вандербіль, Сайрус Ванс, Вільям Вереті, Лорд Емюель Весті, Сір Джофрі Уікерс, Джеральд Хайт Вільєрс, Кант Волпі, барон Август Вон Фінг. Архдюк Отто Вон Хасбург Лотрін, Лорейн. Max von Turn and Taxis, Peter Wallenberg or family designate, Quan Cheng Kwang, SC Warburg, Lady Barbara Ward Jackson, Rowlett Warner, Paul Warnke, Earl Warren, Томас Ватсон, Сідней Веб, Девід Вейл, Ве- доктор Ендрю Вейл, Сір Каспар Венбергер, Вайцман Хаїм, Еджі Велс, Пірсман Уітмен, Сір Дік Голдсміт Уайт, Стрейт Уитни, Сір Вільям Вайзмен, Віттельбах, Сир Ісаак Вольфсон, Чарльз Вуд, Оуен Янг. Шлюз. Звернення до тих, хто шукає правду, співвітчизників, прочитана вами книга, дає ключ до розуміння однієї з основних проблем сучасності. Проблеми свідомості людини. Дослідження автора дає чергове підтвердження того, що ворогом роду людського здійснена підвійна свідомості людей. Ми всі живемо не своїм розумом. Наші свідомості контролюються і управляються. А через контроль управління свідомістю окремих людей управляються народи і держави. Ми закликаємо до звільнення свідомості від ворожих установок і пут. Це можливо тільки шляхом безкомпромісової боротьби. Ми стверджуємо, що існує споконвічне, а значить, істина поля свідомості людини, на якому тільки є, може ґрунтуватися життя людей і виконання нами власних, а не чужорідних завдань. Момент сучасності стверджує для нас якості головного завдання створення нової високої культури нашої вітчизни. Таємні сили, які організували систему тотального контролю на свідомості людей і нав'язали ворожі установки, перешкоджають нашому народові вийти на культуротворче поле. Подолання ворожих установок, можливо, в першу чергу через піднесення свідомість людей. Крім того, кожен з нас повинен мати знання про ворога на сутнісному рівні. Ми закликаємо всіх людей нашої батьківщини до спільної роботи, до створення рішень з найбільш актуальних завдань нашого часу, до розробки споконвічно людських знань до організації боротьби за нашу вітчизну. Ми маємо чітке уявлення про природу таємних сил, що ведуть з людством багатотисячолітню боротьбу. Без цього хронічно актуального знання в даний час неможливо навіть зрозуміти, що ж відбувається насправді, кажучи вже про те, щоб протистояти добре організованим і здійснюваним планом. Немає вищого закону, ніж правди. Правда зараз організація боротьби духовному полі. Шлюз. tea. Tor in cellula la Felix conjunctio Si pura colpo el la morare tor in cellula la Felix conjunctio Amore so pariter in medio Amore so pariter in medio Avos a poco a te io, avos a poco a te io. Fit lupus innafabilis, membri slazzartis labili. Fit lupus innafabilis, membri slazzartis labili. Si! Boa comporella, la morare giorni in Felix, cognom ti ho! Felix, Felix,